าเจริญทั้งทุกคนเราวันนี้มาพร้อมกับไปไอ้ก็แปลว่าฉันแปลว่าเราเขาล้อเล่นว่าไอ้เนี่ยมันแปลว่าตัวตนไอ้มันแปลว่าเราแปลว่าตัวตนแปลว่าตัวเราเรามันเล่นไอ้มันปฏิกรรมไอ้มันเป็นของความคิด ไอ้เป็นเดือดของสรีระที่มันมาชุ่มดุลร่างกายมาชุ่มดุลใจ แต่ไอ้ที่พูดว่าไอ้ไอ้ตัวตนนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของนามธรรมที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องความยึดถือในสิ่งที่เป็นคุณธรรม เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่ เป็นความรู้ นั่นคืงคุณธรรมในความรู้ที่ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่คนพบในความเป็นตัวตนซึ่งตัวตนนี่แหละเป็นตัวสำคัญสุดท้ายเรื่องของชีวิตชีวิตคนเนี่ยชีวิตสัตว์ก็ตามแต่สัตว์ไม่รู้เรื่องว่อสอนไม่ได้ไม่รู้เรื่องคนก็ยังมีระดับคนในระดับที่สอนได้เรียนรู้ ได้ที่จะเรียนรู้โลกุตรธรรมถ้าไม่เรียนรู้ขั้นโลกุตรธรรมไม่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้จักความเป็นตัวตนสามปริวัติตาเนี่ยตัวตนอัตตาเนี่ยไม่มีไม่มีทาง ไม่มีสิทธิ์เลยนะความรู้เรื่องตัวตนเนี่ยจะเป็นความรู้เรื่องลึกซึ้งมาก Dönerwürstchen Club. Salsamama, Mama Salsamama. Kama tisaka mama. Nasa may mga tabi, kami ng takbo, salsamama, dudun ito ang matao, matao, matao, at tami. Tama, tami, yun ang mga tami, aray na kung tami na sa lahat. Ano ko sa sakan? Kaya sa sanabot ng magtay lahat. สมบูรณ์แบบในเรื่องของการรู้จักตาซึ่งเป็นนามธรรมและเป็นเรื่องที่ตกงจิตเราไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาโดยเฉพาะระยึดถืออัตตาที่มันเป็นอกุศลความลึในต่างๆนานาทำจิตไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆ พรุทธเจ้าก็เลยเอาเรื่องนี้มาสอนคนพกเรื่องนี้แหละเป็นสุดยอดเรียกว่าโลกุตรธรรมจันทโลกุตรธรรมคำว่าโลกุตระหรือโลกุตรธรรมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธศาสรู้พุทธศาสรู้ตัสรู้เรื่องนี้ธรรมดาโลกจะเรียกว่าโลก Lui lo bloccì, lo blocchia, proprio lo blocchia, lo blocchia, lo blocchia, lo proprio lo molto lo lo blocchia, perché là la canzone so. E che non sono così appare la mia persona. Nell'anima posso vedere la mano sopra. generation som alltså uppmuntrar för oss tro. Det kan vara så att man når fram till stunden i vår arbetsomställning men vi kan författa mig. Det känns som att författa arbetsomställning varje del som accepterar tro. Där har vi att förbereda เป็นสิ่งที่อาศัยในชีวิตเพราะนั้นอัตตะอัตตะสุขมันก็เป็นสุขของอัตตาสุขทุกอย่างมันมาสุขอัตตาสุขกรรมเป็นเท็จแต่พระเจ้าจะไม่จับเป็นอัตตาว่าเป็นสุขคือเป็นเท็จอันตัดสูงมันจะได้มาจากอัตตะที่มันมาความเป็นอัตตา ที่มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วถ้ายังเป็นอัตตาที่มีสุขอยู่มันก็ต้องมีทุกข์อัตตาที่มันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์สุขกับทุกข์มันคู่กันถ้ามีสุขอยู่ทุกข์ก็มีหมดสุขหมดทุกข์แล้วจะมีอุเบกขาหรืออทุกขมสุขแล้วจึงจะไม่มีโลกียะสุขทุกข์เป็นโลกียะ một chút một chút đó một một chút đó một có cái lô cái tâm thì cái lô kỳ cái tâm có cái một lô kỳ cái tâm thì sẽ thành thu bên lô tu sẽ thành lô cái cái tâm nếu như cái thành thu mi tập ta thì bởi sự lẽ đó mấy cái sự mấy cái sự lẽ đó cái cái ta sẽ mấy mấy mấy cái lá cái này 也被不开心，为你那抓我掉。他把那个人有，入不成，拿不成，这个是阿婆家门的，你阿达门的，他达门的，今年他是阿萨瓦阿来不了，阿萨瓦阿里加阿鲁塞莫，这你女儿要是阿不是阿不看是阿，嗯，那等到看是阿。 สัญญาขันสะอาดสังขารขันสะอาดวิญญาณขันสะอาดเป็นขันห้าที่สะอาดขันหน้าป็นเป็นอัตตาจะเป็นตัวตนแต่เป็นตัวตนที่สะอาดแม้มีตัวตนที่สะอาดนั่นแหละมันก็ยังเป็นกิเลสสะอาดแล้วมันจะเป็นกิเลสมันเป็นอา ต้องทนลำบากมันเจ็บป่วยก็ลำบากมันอะไรที่มันไม่สมดุลมันจะเป็นทุกข์ที่เรียนไม่ได้อีกคือว่าอย่างอีกหน้าที่จะต้องได้รับทุกข์จากนั้นทุกข์ที่เรียนไม่ได้มีการหกเจ็ดอย่างทุก์ก็จะต้องดูแลมัน ปวดขี้ปวดเที่ยวเรือมมาเจ็บมาป่วยในเมื่อแต่ละมีมีบาปตามมาทำที่บาปตามมาทำกับทุกข์คือ้อแรกต่างๆตรงนี้จะมีทุกทุกพันอย่างเป็นต้นพยาธิทุกปหาราปหาริปริยติทุกปหาราปริยติทุกนิพพทุกวิวาระมูลปทุก

kortfilm, men det har aldrig varit min hopp de gjorde för kortfilm. Den lite annorlunda. Med detta andra så glömmer jag andra. Så det var till och med คุณจะรู้ว่าขันห้านี้เป็นภาระ รู้ว่าข้างหน้าเป็นภาระข้างหน้าเนี่ยมันมันเป็นความลำบากเนี่ยมยู่ในฐานอนาคามีขึ้นไปเราจะเห็นชัดว่าอนาคามีจะเห็นจิตในจิตโลกประทับข้างนอกเนี่ยเวลาพักพักเจอโลกีสุขต่างๆที่เป็นข้างนอกอนาคามีขึ้นไปในหมดหมดทุกหมดสุขข้างนอก ชัวตามมาผมจะมีบ้างเป็นสุดเป็นทุกข์ที่หรือว่าสซดาคามีไม่ต้องหันเมื่อกี้อาตมาอธิบายไปว่าน้ำสะอาดรูปสะอาดเป็นาสะอาดขันหน้าสะอาดจะทีอธิบายไปเมื่อกี่ยีผ่านไปแล้วเป็นหน้าสะอาดบริสุทธิ์ก็ยังเป็นกิเลกต่านะยังมีกิเลสต่อหรือยังมีอ่า าข้าไปที่คำตัดตัดตัดนะครับสัพพะองตรพะองจะมีตรพะมีความยังไม่โปรงใจก็ไม่ใช่โปร่งมันยังเป็นฐานระมันยังเป็นความกังวลที่จะต้องมีเรื่องมันเรื่องมีอะไรเกิดขึ้นมาประมันได้มันยังไม่ลาสิกจจากจนกว่าจะไปนิพพาน ป็นประโยชน์สารจนจะหมดทุกวัตถุเที่ยงจริงๆเลยคือเลิกเลยไม่ต้องยีติดอะไรอีกแล้วศูนย์ไปเลยเลิกเลยนะสูงสุดนะมันจึงจะหมดทุกจริงๆนี่เป็นความละเอียดลึกซึ้งที่สุดที่อามาสามารถที่จะพอบอกได้นี่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งที่มันจะเดา ม่ใช่เราไม่ใช่เรารู้ใด้สัวนิดหน่เมื่อวันนี้อาจมาจะขยายความลองดูว่าเราจะล้างตาจะลาทกิเลสที่จะกระตั้งหมดตัวตนไปจากจิตของเราที่เรียกว่าโลกุตรธรรมไม่ใช่โลกียธรรมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอาจมาจะบอกหลักวิธีแล้วก็ขยายความไปจนที่เราจะมีวันนี้เนี่ย ไม่ได้สอนนิสิตที่ปรบอที่บรรดาไม่ได้อยู่ในห้องนั้นมาอยู่ที่ปมัซก็เลยจัดเป็นรายการธรรมะธรรมะสงครามรายการนี้ก็เลยเป็นรายการพิเศษขึ้นมาจะอธิบายเรื่องใดเราอธิบายไปเป็นธรรมะอธิบายไปก็มีคนมาทวงว่า น่าจะให้ถามใครน่าจะให้ถามนั้นบรบอไม่อาจจะมาว่าเอ๊ะมันอยู่ในห้องบรบอก็คงจะไม่ทับทอนตัวเองถามก็ไม่สนุกเพราะอบรบอสนุกโอ้ยากมันถามจนตั้งเป็นคนที่ยากแต่ว่าไม่ใช่บรบอดี่ถามยากเขียนมาถามก็ยังไม่เคยได้แต่ก็เลยไม่ค่อยดีไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยดูรื่นเท่าไหร่ก็เลยไม่เอาเชื่อใหม่ ก็มาคิดถึงที่ก่อนนี้ในการทำงานจะมาสงครามคดีอาตมาเคยทำด้วยการวิทยาเรียนตรงในการในการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอะไรพวกนี้เป็นต้นเปิดให้ส่งคำถามมาจากบ้านทางโทรศัพท์ จริงๆก็ไม่ได้เตรียมมาโทรศัพท์ที่จะชวนใช้เอาให้มาใช้ในรายการเกษตรกรที่บริษัทเครื่องก็ไม่ได้ทำมาไม่ได้มาด้วยแต่ไม่เป็นไรเราโทรศัพท์มันเยอะก็เลยมาถามที่นี่ที่นี่ก็เลยรับอาสามาหนึ่งเบอร์รับอาสาหนึ่งเบอร์ที่จะให้ทางบ้านส่งประเด็นเข้ามาจะมาถามมาไต่มาซักไซหรือออกความเห็นอะไรก็แล้วแต่ จอได้แนะนำได้เห็นได้ว่าได้ติดเรียนได้เบอร์ที่จะส่งประเด็นเข้ามานั้น โทรมาที่ 085นะ085 1790 297นะเบอร์สามเบอร์แรกจะจอดมันฟังยังไง จะจำเป็นได้อันนี้ศูนต่อห้านะคุณทีู่นต่อห้าที่นี่เบอร์หลังนี่แหละมันบาดน้ยเบอร์หลังคือหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดเบอร์หลังหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดนี่เบอร์หลังเบอร์หน้าตลอดสูนยแปดห้านี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งระเด็นเข้ามา ทำโครงการตัวเลขขึ้นต่อได้ก็ดีนะตัวเลขตัวจับริษัทที่จะใช้ข่าวดีถ้าเขาช่วยกันได้ก็ลองดูก็จะได้ช่วยกันบ้างให้สมบ้างอาจารย์เราจะใช้เวลาเป็นไปตามในการมีมากก็จะใช้เวลามากมีน้อยก็ใช้เวลาน้อยเราได้ไม่ใช้เวลาอธิบายไปบรรยายไปนั่นเอาที่บอกนำไว้นะก็คงจะ ู้ใดที่ฟังช่วงนี้ฟัง้ก็คงดิจิทัลผู้ใดได้ยินเห็นเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้าหน้าจอถ้ามีปฏิภาณหน้าจอบอกอยู่บ์โทรศัพท์จะส่งประเด็นเข้ามาอะไรนี่เราก็ขึ้นหนมาแล้วนะมันยังไม่ได้ออกอากาศเนี่ยออกแล้วนะขึ้นหนมาแล้วนะโทรศัพท์เบอร์รับประเด็นศูนย์แปดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์กับสอง แปดห้าหนึ่งเจ็ดเกคานกับสองก้จะสะสมมาผู้สงประเด็นเข้ามาผู้มีปฏิภาเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่เขารู้รายการโทรศัพท์รับประเด็นรู้อ๋อสงประเด็นได้เขาอยากส่งเข้ามาแต่คนที่ไม่เคยรู้บทเพิงจะรู้ตอนมองเนี่ยจะชัดเจนว่าอ๋ในการนีมีสองประเด็นธรรมดาก็เชิญนะครับเอาทีนี้เรามาพูดต่อถึงโลกุตตรธรรม ศาสนาพุทธเป็นศาสนายืนยันเป็นโลกุตระนอกจากจะเป็นอัตเทวนิยมแล้วเนี่ยอาตมาก็คือย้ำยืนยันว่าธรรมะพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนใครแต่สำคัญที่สุดก็คือสองประเด็นหลักคือป็นอัตเทวนิยมกับเป็นโลกุตระในเรื่องของเทวนิยมและอัตเทวนิยมนั้นที่อธิบายโลกุตระไปก็อาจจะ ขยายความขึ้นมาช่วที่จะอธิบายโดยใต้ตอนเปว่าอะไรเป็นเทวะอะไรเป็นอัเทวะก็คงจะได้อธิอธิบายขยายความเมื่อพูดถึงเทวะหรือสัตว์นรกหรือพระพรหมอะไรเป็นต้นก็จะได้พูดถึงความเป็นเทวะอเทวะขยายความตรงนั้นในตอนบ้างที่จะพูดถึงหลักสำคัญของการจะปฏิบัติเป็นโลกุตระนี้ก่อน reach out for many of the people this house today. Call for one you sit down. Sai di parte tutto a bocco del mondo. Non avete più un house today. Call for one you sit. That's that reach out for local to that family. Missouri, Missouri. โลกุตรกรรมตั้งแต่พระบรมีอยู่ถึง46 los griegos lo usaban físico.เราก็จะทำที่ทำไปที่อื่นมีบอกไว้ว่าเราก็จะทำนะครับตัดจะทำตัดไม่ว่าเราก็จะทำอีกเก้าสรุปรวมเก้าเป็นผลคือเราก็จะทำในระดับโสดาปฏิมาอย่าลืมเป็นบุคคลเป็นโสดาปฏิมา ูดมีระดับโลกุณระเริ่มมีมากมีทางปฏิบัติเข้าทางสมาธิแล้วเข้าทางสมาธิแล้วเริ่มต้นเลยเป็นต้นว่าสามารถที่จะรู้จักกายสามารถที่จะรู้จักกายฟังคำว่ากายในี่ยจะจัดอมาพูดมากตอนนี้เรื่องกายถ้าเรียกตัวในตัวนี้ว่าสัตว์กาย ทรัพับนีเกิดของตนกายของตนกายของตนคืออะไรเนี่ยก็ลซึ้งซึ่งไม่ได้เขใจกันเป็นไงพระผู้ที่สามารถมียานปัญญารู้จักสัตวายกายของตนรื่อตนเป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งสังโยชน์ข้อที่หนึ่งแต่สังโยชน์สิบ นั้นเมื่อรู้กายนั้นก็ให้พิจารณากายในกายพิจารณาก็คือปฏิบัติแล้วก็อ่านรู้ความเป็นจริงขององค์ประจุกายคือองค์ประจุของจิตเจตสิกที่มันประกอบไปด้วยรูปและนามจิตเจตสิกรูปนิพพานท่นย่อเอาไว้สี่คำในจิตเจตสิกรูปนิพพาน อ่านจิตอ่านเจตสิกอ่านรูปรูปคำนี้คือนามรูป ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเป็นนอกหมายถึงข้างนอกเปิดตรงซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมแล้วชีวิตก็เกี่ยวข้องกับดินน้ำไฟลมที่เป็นธาตุทั้งหมดธาตุั้งมหาภูมิโลกในโลกก็ไปเกี่ยวข้องกันแล้วกันเรียกว่า กิดการมีวิญญาณเข้าไปร่วมประกอบ เมื่อเกิดวิญญาณเข้าไปร่วมประกอบกับดินน้ำไฟลมก็จะเกิดรูปต่างๆขึ้นอีกซึ่งพระเจ้าทรงสอนให้เรียนรู้จากรูปเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติตามหละกิเลสในรูปเหล่านั้นอีกยี่สิบสี่รูปดินน้ำไฟลมมันมีแค่สี่แต่รูป उपाध्यायों करे उपाध्यायों इक्कीस थे जन्ना मरो जन्ना बन्ना मरो और तो किले किले ना मरो थे किले मुंडे यो की बिना फैलो बिना फैलो की किले मुंडे किले मुंडे नहीं और किले मुंडे यो उपाध्यायों इक्कीस किले मुंडे की उपाध्यायों इक्कीस แล้วปฏิบัติตัวล้างที่จนจะต้องสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ในอุปทานรูปอีกสิ่งหนึ่งก็จบจบกายในกายนี่มันจะเป็นองค์ประชุมของนามและรูปและรูปกับนามมันจะจุมกันไปเป็นเวทนาประชุมกันไปเป็นจิตประชุมกันไปเป็นธรรม जब को प्रतिपाटी के पास से सरस्वती कहा है चढ़ाई कहा के अंदर बुराई काते श्री लोग जो होते हैं चुना मन नीले करना तो हम जो मैंने कहा मन ठीक ना हो तो मन में करना मन में करना तो बहुत सारा तो साथ कर लो सरकार कर लो तुम कर लो सरकार कर लो व्यक्ति सबको तुम कर लो सरकार कर लो तुम कर लो นเกิดการตกแต่งกันอยู่สังเคระสังขารกันอยู่เวลาเราจะอยู่ในจิตเราเท่าไรทำได้เท่าไรก็ส่งมันไปในตัวธรรมะทำยังไม่ได้มันก็ส่งไปอย่างที่ไม่ได้นี่แหละ รยายธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เคยอายใครนะทำไมมาตอนนี้มันไปนะเทวดามันอยังไม่ค่ทยพูดเท่าไหร่นะจะพูดความจริงเท่าไหร่ไม่ค่อยพู มาให้ฟังละเอียดละเอียดไปเรื่อยๆพวกอาตมาจะมีเวลาตั้งใจจะอยู่อายุถึงร้อยห้าสิบเอ็ดปีมันไม่ใช่จะพยายามอธิบายละเอียดละเอียดไปให้ฟังพราะโลกุตรธรรมเนี่ยมันเสื่อมแย่แล้วมันขออภัยต้องพูดจริงๆมันไม่มีในโลกหลักธรรมนี้มันหายไปคนเข้าไม่ถึงโลกุตรธรรมเพราะใครที่พูดอวดตัวอวดตนใหญ่เหลือเกิน จริงๆเขายืนยันมันมันเข้าใจมันรู้มันจะว่าพูดอะไร พูดตรงตัวเลือกตนพูดโดยตั้งใจเข้าใจอยู่นะแม้ไม่พูดพูดที่มีปฏิภาณก็รู้ว่าจะมาในีกำลังแสดงธรรมะยกตัวยกตนอวดตัวอวดตนอาตมาก็พูดซะเลยไม่ใช่จะมาเขมาอวดตัวอวตนกำลังยกตัวยกตนมาเป็นผู้รู้ผู้อื่นไม่รู้เท่าตัวอย่างนี้เ บอกกับเธอที่พูดอย่างนั้นเพื่อจะได้ชัดเจนว่ามาฟังดูจริงไอ้ที่อาตมาพูดเนี่ยคนอื่นก็พูดไปอาตมาว่าขอพระอีกพวกขอพยางามมากจริงๆเลยรู้สึกจริงๆเลยว่ามันเหม็นมันไปข่มคนอื่นสมมติจะห้ามห้ามไปแสดงข่มคนอื่นอาตมาเขาว่าอาตมาไม่ได้ไปข่มหรอกแต่อาตมาพูดโดยจำนวนวัวหาย เขาสนโลหังโพธาสาวาอาตมาอวดต้านอวดก็ไม่ได้อวดเพราะลักษณะการอวดมันคือจิตของเรามีสามประเภทจิตมีจิตที่มันเป็นอยากอวดแล้วมันก็แสดงอวดตามจิตแต่อาตมาพูดมันเป็นสัจจะมันเป็นธรรมะธรรมดามันไม่ได้มีกิเลสปวดจนนั้นออกมาร่วมปรุงแต่งไว้ด้วยเลยมันจะไม่ใช่เป็นคำอวดเขาใช้โลหะโลกใช้ภาษาโลก ก็สื่อในตัวใจอาตมาคำพูดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ แต่ไม่มีจิตลสในใจพูดด้วจิตว่างตามจำนวนโลกที่เราพูดกันที่อาตมาพูดด้วจิตว่างว่างอะไรว่างจากกิเลสแต่ไม่ได้ว่างจากความรู้ไม่ได้ว่างจากความจริงพูดความจริงพูดความรู้จะไม่มีกิเลสเข้ามาร่วมมาร่วมพูดร่วมว่าอย่างนี้ไม่ได้นี่เราก็พูดด้วจิตว่าง เมื่ออาจ์มารู้ว่าอา์มาพูดไปเองมายกตัวยกตนแล่คนคนอื่นปวดตัวว่าตัวเองรู้คนอื่นไม่รู้ปวดจริงๆเพราะคนอื่นเขารู้อาจ์มาก็ไม่ภูิรู้ว่าเขารู้ไม่จริงเขารู้ผิด อาจ์มาก็เห็นว่ามันไม่ถูกมันไม่มีก็ต้องพูดความจริงอันนี้ ถ้าจะผิด ก็คืออาตมารู้ว่าคนอื่นในโลกนี้ขนี้นี้จที่มีชีวิตกันอยู่เนี่ยแล้วก็จะพูดธรรมะเราคุณธรัเนี่ยเขาพูดถูกแต่อาตมาไม่เจออาตมาก็ต้องยอมรับเขาไม่เจอมีคนพูดถูกะได้ยินมาแต่คนพูดผิดอาตมาก็พูดความจริงว่าอาตมายังไม่เจอคนพูดถูกไม่ใช่ว่าหลงตัวหลงตนก็ฟังเขาทั้งนั้น some l o して方โลกุตตธรรมของพระเจ้านสามในพระสุอเล่มที่ึงเลที่เล่มที่เล่มเก้า เป็นการเดินกุศลเป็นสิ่งหนึ่งกุศลและสิ่มหนึ่งนี่แหละยืนยันซึ่งหลักธรรมพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นอรเเป็นหลักสิบสามกสุตเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติเหมือนทั้งหมดสีสมปฏิปัญญาหรือเจริญสิบห้าวิชาแปหรือโพธิปักเกียรรมสามสิบเจ็ด Look at one. Lui forse lo prima, ma si fa questo stanco, se mai lo dica di voi. Guardiamo, tu sono. Io sto ti sto, e tu sto ti ti sto. E noi dobbiamo dire, è l'acqua di mano, è il mio qua, quello qua, e ti va in grado, e ti va in grado, e ti va in grado, e แต่ในเมื่อแท้องค์อัตปฏิบัติมื่ไม่หมดเลยศีลสมาธิปัญญามีมุติมุติยาทัศนะยุโพธิปัจจัยธรรมสามสิบเจ็ดวิจาิณสิบห้าวิจารณ์แปดเม่อท้หมดมียกเว้นสุดที่หนึ่งพรหมจารยสูตรนั้นเพื่อไม่อธิบายทะลุไปถึงศีลสมาธิปัญญาอธิบายสิ่งไม่มาก to have been acting more less than not to not be bent down. Been bent down with you. Yes, bent down my assumption, hopes it's so. So they told me that was not going to be considered by the people who โลกที่ผิดทิฏฐิ62ในโลกที่ผิดเนี่ยเป็นคนที่อาศัยขันในอดีตกับอาศัยขันในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบจริงใจเป็นเรื่องที่ยากนะผู้ที่มีความเห็นต่างขันตามรู้เวทนาสัญญาสังขารวิเราทุกคนมีพระผู้ที่จะต่างกันต้งนี้ไปรู้บ้าโดยเฉพาะสัญญา ระลึย้อนตามราลึย้อนมีลูกก็ได้ไม่มีลูกก็ได้เห็นรูปก็เกิดความรู้ไม่เห็นรูปก็เกิดความรู้ก็ย้อนไปมนเป็นยามาทำเป็นตัดรูปอะไรอยู่ตันเพราะนั้นคนที่มีความเห็นปตามขั้นส่วนในที่มีสิบแปดอย่างทีนี้คนที่ไม่ไปตามขั้นสูวนในที่ เรา ไปเลยคิดไปกับส่วนอนาคตไปส่วนอนาคตอีก44เพราะอนาคตนั้นมันยังไม่เกิด แต่มันมากได้ก็มันคิดตรงกันติดเจ็บเลยโครงสร้างออกไปอีกเพิ่มตัวอีกต่างๆมาสารพัดอีก44รวมไปแล้วเป็น right? Volgens Psalm. Og jeg vet ikke volgens Psalm, ikke men går fra en bit her. Men det er godt slik stigende. i dag. På en bibel historiene i. Her må vi tørke. ยิ่งโดยการที่อนาคตมันจะไม่เกิดได้ลงไปก็จะตามมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจิตในความเป็นอธิบายไปมันไม่ใช่ความจริงแต่ทีมันก็ไม่ใช่ความจริงเพราะนั้นคนที่แปลว่าดีแปลว่าอนาคตมาเป็นหลักในการอธิบายที่เอาความไม่จริงตั้งแต่ต้นมาอธิบายมันเที่ยงไม่ได้มันไม่เที่ยงอดีตก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงมีอยู่ the security of God means that I did God. And I heard God. Come on, I need that to come out of God. อะไรก็ไม่ตามมันไม่อยู่กับมือมันไม่อยู่กับที่เลยมันอยู่ของที่อะไรก็ตามพระพุทธเจ้าถึงนั้นเราเป็นรัฐที่ติดสอนทิฏฐิถ้าสอนทิฏฐิปัจจุบันเราที่จะทำ ที่จะทำจิตจิปัจจุบันแต่ทีนี้ในจิติปัจจุบันนี่แหละห้านี่แหละ คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ ก็จะหลงผิดไปกับทิฏฐิห้าเนี่ยแล้วก็แสวงหาตามทิฏฐิห้านี่แล้วก็ยึดความสมบูรณ์ได้สมใจในทิฏฐิห้าเนี่ย

ราะฉะนั้นในทุกทั้งหมดจะมี67รูปห้าที่เป็น67แต่พระเจ้าท่านตรัสว่าทิฏฐิทั้ง62นี่แหละคือเป็นทิฏฐิที่ถือเป็นทิฏฐิผิดเพื่อเรียกทิฏฐิ62ส่วนทิฏฐิห้านั้นมีผิดด้วยแต่มี พราะโลกปัจจุบันมันติดับปัจจุบันมันสามารถรู้จักตามเห็นตามสามารถทำตามหนึ่งสองสามสี่ห้าดีคือหนึ่งตามสองสามหนึ่งสามสามสองสี่สามสามห้าสามสี่สามหนึ่งสองสามสี่กับตามก็เป็นห้าที่นี้มันมีเกด ที่เราคงไปรู้ที่ใจเขาคิดแต่ก็ศึกษารสกษาจากทิฏฐิห้านี้เพราะฉะนั้นในทิฏฐิห้านี้จึงเป็นทิฏฐิผิดตายถูกตายส่วนอดีตอนาคตนั้นผิดหมดจะงเรียกว่าทิฏฐิหกสิบสองสิบแปดสิบสี่ทิฏฐิผิดแท่ส่วนทิฏฐิห้าผิดได้ มาธิีแล้วทำได้เป็นนิพพานในกามนิพพานในฌานหนึ่งนิพพานในฌานสองนิพพานในฌานสามนิพพานในฌานสี่ได้พระศาสนาพุทธอยู่กับปัจจุบันแล้วไปอยู่กับทุกอย่างอยู่กับกามอยู่กับทานจิตติฌารจิตติฌานยินตาเนี่ย ไอ้การที่ต้องมีการลืมตาต้องมีการเห็นต้องมีการรู้ต้องมีการประจักษ์เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตามอย่างที่เราเรียนกันนะในในมหาวิสูตรสูตรที่หกเียจริญสมาธิเพื่อได้ความเป็นจิตโลกีนั้นมาสู้เจริญสมาธิเพื่อความเป็นอริยบุคคลไม่ได้ จะสูญเสียมาอย่างเงี้ยจะจะมาสรุปความมาว่าพระเจ้าไม่ได้สูญเสียเนื้อแท้ของนิพพานเนื้อแท้ของเรื่องราวส่วนหลักปฏิบัติเดียวกันที่สมาธิปัญญาเหมือนกันแต่เนื้อแท้ของเรื่องราวนี่ที่เห็นคือคนที่ยังไม่เข้าใจสมาธิก็ไปเจริญสมาธิไปเห็นทิศเห็นอะไรต่างๆนานาพระเจ้าบอกว่าในสุดสมาธิเพื่อเป็นอริยบุคคลไม่ได้ มัสมาธิพระแต่เราเริ่มตนต้องศึกษาอย่างที่เจ้าเนสอนจะเห็นคิดเกิดคิดอย่างปัจจุบันเอาที่ปัจจุบันจะได้เป็นตัวเพราะงั้นหลักธรรมของพเจ้านั้นทุกวันนี้ที่บอกไปต้องมาบอกว่าไม่มีโลกุตตลอเพราะแม้แต่สีก็อธิบายผิดนะ

ผิดคือสอนว่าผิดทีนี่คือปฏิบัติแต่มีอันิสง์ทางกายทางวาจาทุกทีพราะศีลของพรจ้เนไม่ได้ปฏิบัติเพื่อผลแค่ทางกายและทางวาจาแต่ในคิมม่ติยสูก็ปฏิบัติเรื่องไปเรื่องยี่สีบแล้วปฏิบัติเรื่องยี่สิบก่ไมัติยสูตที่หนึ่งเลย อะไรกันผมบอกไว้ชัดเลยว่าศีลนี่มีอานิสงส์ทางใจเริ่มต้นแต่จิตมันก็เริ่มไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ร้อนเรียกว่ีนปฏิสารอาภิปฏิสารเราไม่ทุกข์ร้อนธรรมราจิตมันจะต้องยึดปฏิสารตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายิ่งก่อนจิตระเบิดยิ่งก่อนทะเลาะ เ็นความลำบากเป็นความทุกข์คามเป็นความเดือดร้อเป็นความไม่สบายแต่เขาไม่รู้เขาตกด้วยสุขโลกีมาเกินไว้ลายไว้เอามาตกแต่งเอาแวะตรงนี้นิดหนึ่งคนเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอาสุขทางเอาสุขเพชรมาทางไว้เช่นว่าเราตอนนี้เออเรามานั่งตรงนี้ดีกว่าโอ้ดีจังเลยนะไม่สบายเราสุข สุขสบายจังเลยเพราะได้สัมผัสอากาศสัมผัสขนาดนี้สิ่งใวดล้ามได้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้ได้ดังตรงนี้มันมีอะไรโอหลอกเราแต่ทุกคนก็เห็นว่ามันโอลอตรงนี้เราลาดฉันพลามันก็ปล็คุณอาจจะมีทุก โอ้โหทุกเพราะเป็นหนี้ ทุกเพราะว่ามีคนขบฏเพราะนั้นวันนี้ก็คุณทุกเพราะยังนูนอ่นีก็แลต่แต่ตอนนี้ต้องมาหาทางสบายโดยมันนั่งตรงนี้ หรือว่าเออเราไปกินเหล้ากราเกินสักสุดเราไปเต้นตามซะไปดูหนังดูละครไปกินนู่นไปทำนี้ไปนอนหลับซะเออนอนหลับไปก็ลืมในสิ่งที่มันเป็นเรื่องอิปฏิสอนมันเป็นเรื่องเดือดใจร้อนใจนอนหลับซะสักพักไปคุณเอาสิ่งเหล่านั้นมาเกลื่อนมากลดไปหมดเราเดิน นั่งอย่งนี้มันสบายแต่ลุกเดินเดินเองมันก็สบายขึ้นกว่าไอ้ที่มันเป็นเนี่ยมันก็กลบกบไปเรื่องราวที่เป็นทุกสารพัดทุกสารพัดคุณเกลื่อนมันอยู่ด้วยไอ้สิ่งที่คุณที่ว่าเออทำอย่างนี้ดีกว่ากระดิกนิดีกว่านั่งดีมือดีกว่าสุขดีานั่งจุกจุกจักจักดีกว่าดีนั่งเฉยดีกว่านั่งหลับตามนี่สุขกดจิตดีกว่าคุณหาทางกบเกลื่อนตลอดเวลา ร่งๆเราควรมียึดปฏิสัมพันธ์กลอดเวลาเพาจะทำยังไงมันจะหมดหรือมันจะดับหรือมันจะลบยึดปฏิสัมพันธ์นี้ก็มีหลักใน้ลบก็คือสีสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสีมีอันนี้สองอะไรมีอันนี้สองลดยึดปฏิสัมพันธ์ลดความร้อนใจความลำบากความเดือเดือดความวุ่นวาย โยคีใจนี่เป็นตัวที่มันลำบากในั่นคืมันเป็นความเดือดร้อนกายยังไม่รู้เรื่องหรอกไม่ใช่กายรู้จะทำเลยผมรมกายมันก็ได้มันกเป็นรูปรวมรูปรวมต้องมีนามด้วยกายต้องมีนามร่วมด้วยกายที่มีนามร่วมด้วยแล้วมันก็ไม่รู้รื่องก็เรียกว่ากายที่อวิชชา เรียกว่าตายที่อวิชชาตายที่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคนจะจบที่ไม่ได้เรียนรู้ตายอวิชชาทุกคนอวิชชาคนนั้นเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไปในสิมัติยสุูตรเริ่มต้นก็ต้องทำให้เกิดความไม่มีวิปฏิสารพอทำได้ก็จิตก็จะได้รับความดีเป็นความลดวิปฏิตาร เป็นปราโมทปราโมทหรือปราโมทิปราโมชะเป็นปิติเป็นสุขเป็นปัจจัยอะไรนี้เป็นต้นเป็นสมาธิเป็นญาณทัศนะมีเก้ามีสิบข้อจะแยกสุดท้ายมีมีปิตามีวิราคะใช่ก็มีเป็นมุติยานทัศนะ คือสุดท้ายแต่คนไม่แยกนีพิทาวิราคะกับนิกาจะแยกนิพิทากับวิราคะก็จะเป็นสิทธิ์นี่ก็สิทธิ์หลักของการปฏิบัติสิเป็นเรื่องของผนทางจิตทางใจแต่สอนกันว่าอันนี้สงมีจะกล้าประวัติศาสตร์วันนี้ไม่ผิดได้ไงเมื่อผิดตรงนี้แล้วเราจะรับจะเป็นยังไงอาจารย์ไม่ได้แก้ตัวที่เราจะทั้งวันทั้งมวล สมาธิหลับไปนั่งหลับตาสักคนตั้งหลับตาเป็นสมาธิสมาธิมันมีอยู่ในโลกตลอดเวลาพระพุทธเจ้าออกบวชใหม่แล้วไม่มีศาสนาพุทธท่านก็นั่งหลับตาท่านก็คิดว่าที่ทำมากำมือก็ปฏิบัติตามนั่นแหละการปฏิบัติด้วยโลกุตตรธรรมลืมตาปฏิบัติธรรม sana papanakan pati tapahin mo siya na nasipan. Sibutan sa patibatan po siya siya. Sriyo patibatan po si pakiatan kaya ay po kaya ay kapwa po siya siya kapin. Sabi sa daan kapin po si pakitan sa atin siya. Ikaw mo siya. Yan ang yun. ศาสนาพุทธเป็นไม่เกิดพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าไปเรียน จะ่ปฏิบัติตามโลกที่สุดยังไม่เจอความจริงท่านก็เปลี่ยนตามเขนั่งสมาธิหลับตาเป็นชาในสมาธิเขาตั้งหลนี่โรคนี้โรคอะไรที่เขาได้ได้หมดรูปประชาและรูปประชาจะทำได้หมดจะนี่จะองค์ทรงบาบดกระดานบาบดท่านก็ได้หมดนี่โรคนี้โรคท่านทำอารูประชาแบบเจ็ดระดับแปดนี่ท่านก็ได้แต่ไม่ใช่สมาธิของเจา วนท่านจับสมาธิท่านจะบอกสมาธิของท่านสมาธิของท่านท่านเลยต้องกำกัดไปว่าสมาสมาธิถ้าไม่ตามแบบนี้ไม่เรียกว่าสมาสมาธิและสมาสมาธิจะเกิดได้อย่างไรเกิดได้โดยปฏิบัติหลักอริยมรรคเจ็ดข้อจับได้ในพระมหา จะมาหายจากปาริสัสงก็จะมีหลวงที่คิดเองก็สองร้อยห้าสิบสองถึงสองร้อยแปดสิบเอ็ดข้ออภัยอาตมาพูดสำหรับผู้รู้ยิ่งใหญ่ที่พูดมาในอ้างอิงพระเจ้าปิฎกบอกเป็นนั้นข้อนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาหลายข้อหลายเรื่องครับเป็นตังเลยโปรดครับฟังฟังได้มากขึ้นใส่เมื่อวันเก่งนะ เจ้าหน้าที่น่าจะอดเก่งบอกอ้างอิงยืนยันความจริงให้คนที่ตั้งใจศึกษาไม่รังเกียจอัตมามีแต่โตโพสะตั้งใจจะศึกษาเอาความรู้ความจริงจะได้ไปตรวจสอบแล้วจะศึกษาตามที่รู้จักกันว่าจะมาพูดตรงไม่จริงไม่จะไปตรวจสอบด้วยว่าจะมาพูดอะไรมาอ้างอิงทางโกโก้มันผิดหรือเปล่าโมเมหรือเปล่าอะไร ไม่ได้ท้าทายนะคุณไม่ได้ท้าทายคุณมันจะตรวจสอบจับจิตจับปัญญาไม่ได้ท้าทายนะจะพูดตำสักจับามที่พูดอะไรก็รู้ว่าจับจิตจับทั้งนั้นจะมาพูดแต่คนจะจับจิตจับจิตไปทุกมุมถ้าจะมาประจำเป็นต้องพูดพูดเกินที่คนที่เขาจะพูดจากสียอาะมาทำจะตมาทำเกินที่เขาทำกันมาอาจารย์ต่างๆเขาระวังเขาไม่ทำเหมือนกับอาตมาพูดเลย ท่าดีท่าทางมันอดโกมันอดอ้างมันทำเก่งมันอะไรก็ไม่ทำหรอกแต่ตมาไม่ไม่ทำเก่งไม่ได้อวดอ้างพูดไปอย่างนี้คนก็ฟังไม่ตกใจแล้วก็ไม่เชื่อว่าอาตมาเพาะม่นวดอยู้ทั้งตัวเขาเอาตามกิริยาเด็กเอาเรามาสูอานเขาตามกิริยาตามอาการแล้วก็ปรุงเองว่าอาตมาอวด คุณปรุงเองแต่อาตมาไม่มีกิเลสสาเถยจิตปรุงเลยคุณปรุงเองอาตมามีกิเลสปรุงนี่อยากปวดมีสาเถยจิตคุณนั่นเป็นคนพูดเองคิดว่าอาตมามีอกุศลจิตที่เ็นสาเถยจิตตัวนั้นผู้ปวดก็ความจริงอาตมาไม่มีสาเถยจิตตัวนั้นพูดออกไปอาตมาก็ไม่ได้ปวดพูดตามมโนสัญเัตนา พูดตามเมตตามีเมตตามีความปรารถนาดีต้องการให้ต้องรู้ไม่เข้าใจมันเป็นลักษณะหนึ่งของโลกเชิงท้าทายในทีมันเป็นศิลปะในการแสดงทำอย่างหนึ่งนท้าทายในทีเพื่อให้คนคนนี้จริงหรือเปล่าคนมันนิสัยแบบนั้นนะ มันมีอะไรท้าทายหน่อยมันมีอัตตาบางคนที่อยากรู้แล้วมันมีรู้อะไรที่จะอยากรู้มันมีบางคนที่ไม่สนใจไม่อยากรู้อาตมาพูดไปก็เท่านั้นก็มันยากนอกจากมันยากแล้วมันไม่ชวนนี่จะเป็ท้าทายมันก็ไม่เอาถ้าอย่างไรต้องท้าทายพอท้าทายไปเจอไอ้คนที่มันปวดดีอยู่ในใจ ก็อยากจะรู้ว่ามันจะเท่าไหร่วะอาตมาก็ไม่ได้จะแสดงว่าตอนนี้เราโว้ยอะไรไม่ไม่แสดงนะหรอกแต่ผู้ความจริงสูงตรงเพราะยืนยันว่านี่ก็ศิลปะอย่างหนึ่งนั่นเองนะเป็นวิธีสร้างอย่างหนึ่งที่อาตมาเจตนาอาตมาเรียนศิลปะมาแล้วอาตมารู้ว่าจะใช้สิ่งที่เป็น ิ่งที่มันไปปฏิปักษ์ต่อองค์รวมนี้เรียกว่าปฏิปักษ์ถ้าเรียนในภาษาศาสตร์จะจัดการคอนทราสต์สิ่งที่เป็นคอนทราสต์ขององค์รวมของอันนี้ดูได้ที่อันนี้มันคือสิ่งตัวนี้มันคือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เป็คอนทราสต์อาตมาก็จะใช้ตัวนี้ลงไปยาวงไรมันจึงจะดูดี และเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์เป็นตัวที่ดูนำเป็นคอนเวอร์เจนเป็นตัวที่จะดึงให้คนสนใจนี่เป็นที่เราต่อวิธีหนึ่งที่เปิดเผยให้ฟังเปิดใจให้ฟังเป็นที่ต่อวิธีหนึ่งนะการจัดการสัดส่วนทำให้มันเกิด สภาพองค์รวมขึ้นมาเป็นความคมคืนแต่มันมีจุดเด่นจุดดีจุดชวนจุดสวยจุดงามมาอยู่ในนี้อาจตมาก็ทำขึ้นมาโดยใช้จุดมันก็จกิงแต่คนจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่มัเอามาใช้เราทำไมสิ่งนี้มันขัดกันเอามาใช้มันขัดกันก็พาหรอแต่ถ้ามันหยิบมาใช้จะทำได้ se vuelven de su hábito. Y le den la mano a la gente lo que tú hiciste. Pero aquí estamos. No es que se pase a tomar, se le den de como tu familia, porque se le pase a la เป็นเรื่องของนามธรรมจริงคงยากแล้วอาจจะยิ่งมาเข้าถึงเรื่องของรูปของโลกุตระแต่ศีลก็ไม่เคยตรงสมาธิก็ไม่เคยตรงเร่ยกสมาธิเร่ยกสมาธิก็ขยายความเพิ่มอีกนิดหนึงว่าสมาธิก็นั่งว่าตาในที่ทำกันอยู่ว่าจะ่นคือสมาธิคือฌานอันนั้นมันมันเป็นของเก่าของโบราณของไม่ใช่ของพุทธของพุทธต้องปฏิบัติลืมตา ปฏิบัติมากใส่องค์องค์ปฏิบัติจริงๆประพฤติจริงๆก็คือกรรมกรรมสี่กรรมสี่ไม่ใช่กรรมสามคือหนึ่งกรรมทางจิตเรียกว่าสังกัปปะสองกรรมทางวาจาเรียกว่ากรรมทางคำพูดสามกรรมที่รวมกันเลยทั้งจิตวาจาและกายเรียกว่ากรรมมันตะสามกรรม ทำมันตาเดียวกับทำทุกความอย่างด้วยจิตวาจาและกายเรียกทำมันตาถ้าไม่ได้เรียกว่ากายเนี่ยกายอันสัตตะวาจากายะจะไม่ได้กายะท่านเรียกทำมันตะองรวมกันทั้งหมดทำนตะกรมันตาทำทั้งหลายทั้งกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมี่เรียกว่ากรมันตา และกรรมที่คือทำการงานเลี้ยงตนการการงานอาชีพการงานที่ทำในชีวิตประจำวันนี่คือการปฏิบัติสมาธิมนุษย์เจ้าปฏิบัติอยู่ในกรรมทั้งหมดและจะเกิดผลเกิดที่บาอะไรที่มันถูกต้องดีสุกตัอะไรที่มันไม่ดีทุกประตังก็คงจะกรรมที่เราทำทั้งหมดสี่เนี่ แล้วก็ล้างตั้งเหตุที่มันให้เกิดกรรมที่เป็นอกุศลล้างเหตุที่เป็นอกุศลได้ก็เกิดผลกำจัดเหตุที่มันเป็นตัวเหตุกำจัดได้ชำระตัวเหตุที่เป็นจิตเจตสิกที่เป็นอกุศลเจตสิกได้ชำระอกตศลเจตสิกก็คือกิเลคือตัวร้ายของจิตตัวเลวของจิตตัวเสียของจิต เกิดเหตุคือมันทำให้มันเกิดจริงเป็นจริงเกิดไม่ดีเกิดชั่วเกิดเร็วเกิดบาปเกิดอกุศลทุจริตอะไรก็แล้วแต่เกิดไม่ดีทั้งหลายก็กำจัดตัวนี้ชำระตัวนี้พอชำระได้ชำระได้ชำระได้ก็เป็นไปเรื่อยๆเพราะเราเกิดการชำระตัวนั้นจริงจนกระทั่งมันหมด หมดก็เลิกไม่ต้องสนใจการชำรับคนนี้วบุญสิ่งที่ดีรวมโดยภาษาต่างๆจะเรียกว่าสุศลจิตที่ไม่ดีก็เรียกอกุศลจิตดีแต่ไม่เรียกกุศลกำจัดจิตไม่ดีจะเรียกว่าบุญกำจัดจิตเป็นอกุศลมาจะเรียกว่าบุญบุญเดปลว่าการชำระส่วนไม่ดีในจิต เนสันดานทั้งหมดเรียกว่าสำหรับจิตสันดานสำหรับมีจิตสันดานให้สะอาดบริสุทธิ์ภาษาบาลีว่าสันตามังุณาิวิโสเทติอันนี้เป็นต้นนะเสามารถที่จะรู้จักศีลรู้จักสมาธิแล้วก็มีปัญญาตัวรู้ ปัญญาจะร่วมรู้ด้วยสีพลังสามสีอันนี้ถมากกว่าสมาทำแล้วได้ผลนี้นะตัวดชำระกิเลสลงไปนะเรียกว่าสมาธิทำให้จิตสะอาดจากบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆการทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่มีอาการในจิตขณะใดขณะหนึ่งในขณะยังทำอยู่ยังปฏิบัติอยู่แบบเคร่งเลยอาจารย์ชี้สัพว่าเคร่งคุมเทวสัตว์ ชาที่เคร่งคุมอยู่เต็มที่ในรสชาติมีวิตกปิจานและก็มีผลอ่านจิตเราเอ้เรากำลังทได้มีปิตติดมีสุขสุขเพราะความกิเลสลดละไม่ใช่สุขอย่างกลางสุขแต่เป็นอุปสมบทสุขหรืออุปสมบทสุขสุขอย่างกิเลสลดได้เกิดผล สุขมันทำให้เกิดผลทำให้กิเลสลดได้ ตัวที่ไม่ดีทำให้เราทุกลดทุกข์ทำไม่ดีตัวทุกข์ลดลงมีทุกขจริตก็เกิดสุขจริตขึ้นเพราะทุกข์สุขตักทุกข์ตังมันเกิดจากกรรมตกกรรมทำได้สำเร็จเกิดจากกรรมในทุกกรรมในตัวทุกข์ทั้งหลายทุกกรรมเลยว่า ั้งหมดจ n สุดลปกกตักพอเขาพอการต่อเขาสายเรียกว่าสุดที่สุดเด็ดสุดที่สุดเด็ดสุดที่สุดเด็ดเพราะสำเร็จก็เป็นผลเป็นที่ผ่านก็คือทำให้ทุกทั้งหลายลดลงลดลงจนสำเร็จก็เป็นผลเป็นทีบผานสุขตาทุกตานังกรรมนังพลังวิตาโกนี่คือวิธีปฏิบัติ เย็่ในข้อสี่ของสมาธิที่สิจะมาจากการอิสระสุขจะต้องรู้ข้อสี่ข้อหนึ่งทางข้อสองสิ่นะโอ้โหประเด็นเอามาจะได้รู้มากน้อยจะได้รู้เวลาจะได้ใช้เวลาก็มากก็จะใช้เวลาเยอะก็น้อยกจะใช้เวลาพอสมควโอ้โหไม่น้อยเมือนกันนะห้าหกห้าหกประเด็นเนี่ยจะมาเร็วมากแล้ว นะยิ่งสิบประเด็นขึ้นไปได้ยิ่งมากใหญ่ถ้าสิบประเด็นน่าจะจุดทันทีนะจะทดเริ่มพูดเลยจะเริ่มตอบประเด็นนี่ยังไม่ถึงสิบนะเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ไม่ทำไมสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวมีหกประเด็นยังไม่ถึงสิบเอาไว้ก่อน สิบจะหยุดทันทีใช่เร็วกปอีกสักพองควรถ้าไม่ถึงสิบก็จะหยุดไปตามเวลาอาตมาอธิบายไปเรื่อยๆละเอียดละออไปเรื่อยหลายผู้แล้วก็ได้ฟังธรรมะก็คงจะได้ฟังอะไรใหม่ใหม่นะอาตมาว่าใหม่แม้แต่อาตมาพูดเองอาตมาก็ว่าอาตมาพูดใหม่ก็ไม่ได้พูดอย่างนี้มาก่อนไม่ได้อย่างเอาไหมใครว่ามาใครได้ยินว่าอาตมาพูดใหม่นะ liksom de att man får mer i den här ett subventionerade utgifter Så tankarna värderas att lika till parten hjärtan gör nu. Men det är ju en konstig, för det är som har tyckt att det är några till. Men det sitter och låter det länge. Att de hade frågat, låter det man nu vill ที่ยานปัญญาและโอ้โหอาตมา ู้ไดียแล้วยานปัญญาของแกจะต้องเกิดยานนี้ปัสนยยานเขาอธิบายป็นเยอะเยอะเพราะวขาอธิบายสั้นๆวิปัสนยยานวิญญาณที่เป็นวิชาข้อที่นึ่งวิชาญาณก็คือวิชาของวิชาซึ่งมันล้านอวิชาอวิชานี่คือความเข้าใจผิดที่ถูกสิบสองแม้ที่สุดปัจจุบันที่ติดห้า ก็เกิดจากอวิชชาทั้งนั้นเกิดจากอวิชชาทั้งนั้นเพาะฉะนนผู้จะมีอวิชชาอยู่ ก็ต้องมาสร้างวิชาต้องสร้างวิชาเพราะวิชาข้อต้นข้อแรกเรียกว่ปัญญาหรือวิชาที่ตาดูยาดูมันเป็นการรู้ตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้นอกหลักธรรมพระพุทธเจ้า ตรงนี้ตรงนี้ถูกต้องเลยนะ ชอบแล้วควรแล้วเลยนะรู้ว่าตายเป็นตัวตนที่จะต้องรู้จักตายคือสิ่งที่เกิดระหว่างองค์ประชุมของรูปกับนามเพราะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นกระทบรสทั้งหก ทวารโดยมีห้าทวารนอก มีหนึ่งทวารในปิอใจรับรู้รวมรู้รวมคนตัดรวมรู้จะต้องหมดทั้งนอกยังไง รู้จักทั้งนอกเขาต้องห้าเข้าไปตรงงในแม้ไม่กระทบั้งนอกห้าในใจก็รู้เองได้ยกความจำยกความระลึกขึ้รู้ กำหนดหมายอะไรขึ้นดู้ดยสัญญาดูได้ด้วยสัญญาก็ได้โดยไม่มีห้าขนมพันใจจึงยกเป็นตัวกลางทำให้เวลาปฏิบัติจะเกิดรูปจะเรียกว่ารูปมันจะเกิดในถ้าเอาห้าขนมกับห้ากระทบใจเป็นตัวกลางมันก็จะร่วมรู้กันได้สองข้างาะกันไหม ถ้ามันนับเดืิมมันจะเป็นสิบแต่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าไม่สิบไม่ได้ต้องนับให้เก้าเพราะใจมันร่วมอยู่กับทั้งหมดเลยแล้วไปตกอยู่ที่ตายเนี่ยสมพวกคุณจะเข้าใจยากนะไปตกอยที่ตายกายมันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่นามแต่มันใช้รูปกับใช้นาม ไม่ถามเด็กแต่ตามผู้ใหญ่ดีกว่ารู้เรื่องไหมเด็กเด็กรู้เรื่องไหมอาตมาไม่้เใจ้าเด็กไม่รู้เรื่องแล้วผู้ใหญ่รู้เรื่องไหมมันไม่ใช่รูป มันไม่ใช่นามแต่มันคือรูปคือนามเพราะรูปกับนามทำปฏิกิริยาสัมผัสกันเมื่อไรมันเกิดตายแต่ถ้ารูปกับนามมันไม่ปฏิสัมผัสกันเมื่อไรตายมันไม่มีตาย ไม่เกิดไม่เกิดกายกายไม่มีกายจะมีเมื่อมีรูปกับนามสัมผัสกันเพราะฉะนั้นแน่ที่สุดข้างในมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นตายแล้ว มันไม่มีดินน้ำไฟลมแล้ว มันเอาสัญญาขึ้นมาเพื่อตอบจะรู้เป็นนาม่าแล้วไอ้ตายตัวนั้นก็ถูกรู้ขึ้นมาเป็นนามรูป เป็นกายวิญญาณมันรู้ได้ดูยนะมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็มันไม่ร่วมกับห้านี่ก็ได้เห็นไหมให้มันไปร่วมมันก็มันเป็นคนสองมันเป็นพวกไบโพล่ามันเป็นทุกอย่างเพไม่มันจะเป็นปีตัวเตัวเดียวก็ได้ไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้ไม่เกี่ยวกับห้านี้เลยก็ได้ ถ้าไม่เกินัะห้าได้เลยแต่ห้านี่ไม่มีตาไม่กระทบรูปหูไม่กระทบเสียงจมูกไม่กระทบกลิ่นลิ้นไม่กระทบรสผิวส้างนอกหรือเปล่าส้างนอกเนี่ยไม่ไม่สัมผัสอะไรเลยผลสัมผัสไม่มีไม่สัมผัสเลยไม่มีอะไรสัมผัสกันใจก็ไม่มีนามธรรมก็ไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดคำว่ากายก็ไม่เกิด ในไดตายมันไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อมันมาร่วมกันอยู่ มันมาร่วมกับห้าเนี่ย เพราะจะจะเอาเป็นทั้งหมดไม่ได้ มันเป็นของใจด้วยกายตัวนี้เป็นของใจด้วยหูหักไหมกายตัวนี้เป็นของใจด้วย คิดเอามันเป็นทั้งหมดไม่ได้ที่เหลือแค่กาย คือไม่รู้จะอธิบายยังไงตรงนี้เนี่ยรูปธรรมมันนี้เนี่ยนะรูปอุปาทายรูปมันนี้อุปาทายรูปที่เกิดจากห้าห้าสองอย่างเนี่ยเรียกว่าประสาทรูปห้าจักรโพชยรูปรู้ใจรูปห้าเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสห้ากระทบกันเข้ามันเกิดวิญญาณเกิดรูป ันก็ควรจะนับสิบแต่ท่านมันรับสิบจนบังตาคนตรองกงก็อธิบายยากมากเลย เขาเข้าใจไหมเอออธิบายขนาดนี้เด็กเข้าใจไหมก็มีเด็กเข้าใจครับแต่ขึ้นมาบ้างแต่เด็กสั่นหัวก็มีคนที่ตายยังไงก็ยังสั่นหัวอยู่เพราะมันไม่ได้หรอกงานมันยากงานอาจารย์มาคุยอธิบายรายละเอียดอะไรต่างๆคนที่ติดตามมัน 上这个朋友发多啊，他妈的你来你来是背的，他听到他妈，他来就把这个这个这个东西给他打翻，给翻过来就扒拉一个大朋友，他就跟在翻，就都上了他背，本将上不去的人家，就可能存在一个没有的话，他他妈的你是狗屁啊，他妈的你是狗屁，他他妈的你是狗屁，然后他妈的你是狗屁，千万万千万不要这么做，你千万不要这么做。 รับรองพูดไปแล้วนี่ไม่เดาใช่ไหมไม่เดาฉันจะรับก็ไม่เดาเราจะพยายามบันทึกเอาไว้แล้วเอาไปฟังอีกโอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยไม่เนาเลยบันทึกไปบันทึกไปชัดไม่เน่าอ่าหกเจ็ดแล้วนั่นเองหมดที่เติมไปหนึ่งแปดละเอานน่ามาอีกละแปดละนี่มัน โอ้ ทุ่มยี่สิบแปดละเมื่อกี้นี่มันเริ่มทุ่มเท่าไหเออหกโมงเท่าไหร่หกโมงยี่สิบกว่าก็เราก็หกจุดหกเราก็สองทุ่มยี่สิบกว่านู่นแตละอีกสองนะหรือถ้ามันขึ้นก็ออำหยุดเนาะถ้าขึ้นก็ประมาณนั้นก็หยุดต่อประเด็นอาตมาก็ยังไม่ได้ขึ้นมาโลกุตระสามสิบเจ็ด คือโพธิปักเกียรตสามสิบเจ็ดจะเริ่มต้นตายตัวแรกตายตัวแรกคือกายในกายของโพธิปักเกียรตสามสิบเจ็ดสติปัฏฐานสี่ขึ้นต้นในกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็จะเรียนมามีพื้นฐานเราคงจะเข้าใจและรู้เพื่อเขาเริ่มที่ตายเพื่อฉะน้นใคที่รู้กายเป็นสักกายะแล้วก็ปฏิบัติธรรมมีบุญ ทำให้กิเลสลดได้เริ่มทำให้กิเลสลดได้ด้วยบทคคลเริ่มจับกายได้เลยสักกายยับพ้นสังโยชน์ข้อทีงตรวจสอบจนจริงจนพ้นสิกิจฐาให้แน่เลยตัวนี้แหละนำมาทำโดยเฉพาะกับเข้าไปที่เมตตากับเข้าไปที่ตัณหาบ้างโอ้ในเวทนามันมีตัณหาเป็นตัวเหตุ จะมาอธิบายรปีหังให้ันนี้าฟังไปไม่ค้รเอาราละเอียดละเอียดไปตอนหังพะได้เหตุคุณรู้เหตุแล้วามาเกินสิบเลยทีนี้โอ้โหต้องยุดเลยถราบเดินได้อยู่เลยต้องหยุดต้องหยุต้องด้แล้วมันเกินสิบไปต้องเยอะแล้วอ่ะนะอ่ะก็หยุด นะแต่ว่าถ้าต้องสมมติไปนิดหนึ่งของจะได้มันจะข้ามตกินไป พอเจอตายสัตตายะเจอตายแล้ว คุณก็ต้องพิจารณาตายในตายนี้ จนกระทั่งตายตายในตายก็เป็นมันก็จะเป็นลักษณะของนามบอกแล้วกายมันมีนามธรรมก็นามธรรมนั่นแหละเป็นนามท่าเรียกว่าหนึ่งเวทนาสองสัญญาสามเจตนาสี่ผัสสะห้ามนสิกานี่คนในพระเป็นปิฎก อันนี้เรื่องสิบหกเรื่องสิบหกข้อเจ็ดไม่ใช่ข้อเจ็ดเป็นบทชาติอันนี้คุณอาตมาอยู่นี่เองอยู่นี่เองเป็นสิบหกนะท่านบอกว่าเราทำอาจจะข้อของ นามธรรมมันมีห้านารูปธรรมก็มีมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปนะไม่ใช่ข้อเจ็ดเป็นข้าในข้าข้าส่วข้อที่สิบสี่ในรถเป็นตันครหนึ่งข้อสิบสี่นารู้จักเวทนาสัญญาเจตนาปัจักมนสิการ่นคือการรู้ตามนามในกายเพราะฉะนั้นการ ตัวอ่านตัวไหนสัญญาเป็นตัวนามครับทำงานสัญญาที่ทำงานหนักทำงานตรวจสอบทำงานกำหนดรู้ทำงานดึงความจำทำงานดึงโทรไปมาทำงานียกวก็รู้เวทนารู้สังขารก็คือเจตนาปัสสะมนสิกาสังขารคือเจตนาปัสสะมนสิการขณะนี้มีปัสสอยู่รลดับหนึ่งมันเป็น จับสัตว์เป็นนามด้วยเพราะมันมีทั้งกายและมันมีตายมันมีทั้งนามและรูปสัตว์นี่มีทั้งนามและรูปจึงเรียกว่านามแล้วก็จัดการกับจิตวิามฒนสิการจัดการอภิสังขารจัดการทำให้เกิดการชำระกิเลสเรียกว่าปุญญาภิสังขารปุญญาการชำระกิเลส

ท่านผู้เราประสบกความสำเร็จตามระดับอันนี้เป็นต้นเพระก็จะทำอย่างนี้แหละคุณทำให้ผลลดลงได้ปั๊บเท่ากับคุณตามสัญญาข้อที่สามการศีลตัวตัดตามมาลูกตายแล้วจัดการรู้แล้ววิจิกิจฉาไม่ได้ทำผิดกันต่อแล้วมันนะไม่ใช่เป็นบาปไปจนจับเอาเรื่องไปเถอะแต่จับ อะไรส่วนหนึ่งคุณก็ไปเลอะเอาไอ้คนอื่นเข้าไปด้วยเสียหายให้ก็ดื่มด้วยไม่เอาเอาให้แม่นเอาให้คมเอาให้ตรงกำจัดกิเลสตัวนี้ทัดเพราะฉะนั้นรู้จักกายในกายรู้จักเวทนาในเวทนารู้จักจิตในจิตรู้แล้วว่าในสัตวาราะในสัตว์โทสะตัวนี้แหละตัวตนมันตัวนี้แหละตัวตนมันอัตตามันตัวนี้แหละ ผลจากมันตัวนี้แล้วแล้วคุณก็มีสินพบที่เรียนมาแล้ววิธีอาหารถูกต้องลดลงได้เห็นมันจางคลายได้คุณเกิดผลตามมันจึงเรียกว่าส่วนแห่งบุญส่วนแห่งการชำระส่วนที่ทำให้เกิเลสมันลดลงได้ด้วยวิธีพระพุทธเจ้ามีโมเลกุลว่าด้วยวิธีพระพุทธเจ้าลืมตาปฏิบัติ สังกัปะวาจากรรมตาที่ว่าและในกรอบของการปฏิบัติสังกัปะนั้นก็อยู่ในมหาจักรปริสัทสุคือรู้จักจิตตั้งแต่ตัดตัดิบตสังกัปะจนกระทั่งเกิดเป็นสังขารเรือเป็นปฏิสังขารวันนี้ขอไปลงทก่อนผี่มีพือนมาเก่าที่ทำธรรมะมาดีมาเรื่อยๆแล้วมีพื้นตามท คนจะเข้าใจขึ้นเยอะกว่นี้พูดไม่มากเท่าไหร่แต่อาตมาว่าลึกซึ้งและได้ความไม่น้อยไม่มีใครชมผมตัวเองนาาไม่อายอยู่ๆก็ชมตัวเองต้องรับอาตมาตขอวัดสำหรับวันนี้เอาไว้ก่อนตอบประเด็นโอ้วันนี้เนี่ยรู้สึกว่า ตื่นตัวกันหยุดเป็นานนะให้ตกงประเด็นีอัตมาหยุดไปนานว่าทางบ้านก็คงจะมาเอาหนัตาอะไรนี่เนาะก็เลยส่งมากันเยอะอ้าวก็มีเวลาอีกที่จริงก็เกือบชั่วโมงหน้านี่มันก็ตุอมขึ้นเฉยคอัตมาก็จะไปเกือบตุ้มครึ่งแล้วนะก็ไปใช้สองตุงมครึ่งใช่ไหม เราประทานเวลาจรมาณตนต้นหลาเวลาหลายนีเรอาตมาก็เลยเวลาไปหน่ยเอาเริ่มต้นเลยเนี่ยอาตมาเรียนมาตามที่พ่อนี่ก็ตอบตามนี้เลยเรียนไปตามลำดับที่พ่อเรียนมาสามลำดับเมื่อกี้เนี่ยเจ้าแรกบอกว่าอาตมาไม่บอกเบอร์โทรศัพท์อีกนะอยู่ที่จอมีไม่บอกไม่เซ็นเวลาเพราะนายอยากจะส่งเพื่อนรุ่นมาเขา จะใส่ไปก็ไม่รู้แต่ตัวนี้ก็น่าจะไม่ไม่พอเวลาที่มองหนึ่งมาจากกทมนนทบุรี ผมต้องจะรับทีวีได้วันนี้เองมันน่าดีเลยหมดเรื่องเลยเนาะผมมีลูกสาว เป็นลูกเลี้ยง เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆผมอายุหกสิบห้าปี ลูกอายุสี่สิบเอ็ดปี ลูกทะเลาะกับผม ผมตบหน้าลูกไปหนึ่งครั้งลูกด่าอย่างทายและขวนหน้าผม เขาจะตกนรกทุมไหนผมอึดอัดใจมากที่มีลูกตัวพีอย่างนี้อ้าวเป็นคำตอบต้องเป็นคำถามอีกถามในเรื่องของธรรมดาสามัญของคนในโลก เมื่อเห็นว่าควรจะลงโทษเขาโดยการตบหน้ามีหตุจจนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องลึกซึ้งๆแล้วคนก็ถามมาลึกลึกกันถามว่าจะตกนรกขุมไหนอาตมาจะตอบว่าอาตมาไม่มีความรู้ว่านรกมันมีขุมไหนบ้างถ้าอาตมาไม่เก่งอย่างที่คนต้องเคยเก่งกันมีคนเก่งรู้จักนรกขุมนั้นขุมนี้ผมก็เก่งไป อาตมาขอยืนยันว่าอันไหนที่อาตมารู้อาตมาพูดพูดอาตมารู้และคนต่าง่าอาตมาอูดเก่งอวดดีอาตมาว่าอาตมารู้อันนี้อาตมามีความจริงอันนี้อาตมาก็บอกไปตรงตรงทุกทีแต่ก็ก็หาว่าอาตมาอวดดีอวดเก่งอันใดอาตมาไม่รู้อาตมาบอกอาตมาไม่รู้อาตมาบอกว่าไม่รู้ พูดบ้างไหมเราว่าอาตมาไม่ได้อดเก่งลบกันดี ถ้าอาจะใช้จะอความมามาอย่างเดียวว่าทะมาไม่ได้บอกว่าจดเก็บว่าไม่รู้รู้กับไมประมาทำไมอารมาไม่รู้จริงๆจะตอบไม่ได้มันรบกลุมไหนถามอย่างนั้นมาคำถามมีเท่านั้นลูกดาอยากแามาควรหน้าผมแล้วเนี่ยลูกจะตกนรกคุ้มไหนทำไมผมอุดใจมากเลยทำไมมีลูการพีพ่ออาจจะเป็นจุกขทรมานก็ได้ จะตกหน้าลูกในจิตโกรธเป็นติดอกุศลพาตกคนจะตีกัน อาตมาสอนพวกเราตั้งโรงเรียนถ้าจะตีเด็ก คนที่เกิดเป็นคู่กรณีไม่ให้เปกตีให้มาเข้ากลุ่มที่หลักกรรมการ ที่ความวิจารณ์ผิดจริงควรได้ถูกถูกตี เมื่อถูกตีพิจารณาและคณะกรรมการถูกตีก็ให้ตีให้ตีโดยให้คนอื่นไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่ครูคู่กรณีตีให้ครูคนอื่นตีคนอื่นบอกคนตีเขาไม่จะตีด้วยการลงโทษไม่ใช่ตีด้วยโกรธคนตีด้วยโกรธนรกคุณมีคุณจะไปให้ป็นลูกมีนรกเป็นตัวพีคุณก็ตัวพา ทุกคนก็มีนรกคุณก่อนเนี่ยทุกคนก็ก่อนใช่ไหมเขาเองเขาอะไรก่อนนะมันทะเลาะกับผมผมก็เลยตกไอ้การทะเลาะกันยังไม่รู้ใครเป็นคนก่อแต่ตามไม่ปัจจุบันไม่มีข้อมูลใครเป็นคนผิดในการก่อการทะเลาะจะต้องมันก็ไม่มีข้อมูลแล้วตอบไม่ได้คุณบอกมาก็ไม่มีข้อมูลตัวตน นอกจากจะใครกอบก่อนแล้วยังมีว่าใครเหมาะควรไม่เหมาะควรมีกรรมกิริยาต่างๆใครเหมาะควรเหมาะควรจะถูกตกหรือเหมาะควรจะไม่ถูกตกมันก็จริงนะแต่การตกตปก่อนมันผิดแล้วแต่ถ้าจะตกก็ต้องบอกเนี่ยจะตกหน้าหน้าลูกผิดนะกูก็ต้องบอกว่าจะตัดโดยที่คุณไม่มีกิเลสคุณไม่มีจิตตกรงแต่จะตกลงโทษ คุณจะไปตกไปติดว่าคุณตกไปติดไม่มีกิเลสตกลงโทษด้วยเมตาเพราะการลงโทษไม่ต้องมีอาจาตมาไม่ได้เคยห้ามเลยนะโรงเรียนเราเนี่ยเรามาศึกษาใน่ไหนตีให้ตีแต่ต้องตีอย่างไม่ใช่ตีดุวยนรกไม่ใช่ตีตกนรกตีก็ไม่มีนรกให้เกิดสวรรค์ด้วย ให้เกิดการรู้ใหเกิดการรู้ตัวรู้ก็ไม่ถูกลงโทษไม่ควร ปฏิบัติไปกอะไรที่คุณไม่ควรจะทำอะไรนี้ก็นะเอาวิทยาไปตอบความจริงตามประมาทอย่างนั้นเพราะงั้นคุณต้องดูตัวเองด้วยสติรูกตีเก่าเพราะมันอะไร เพราะมันเป็นถือดีว่าฉันเป็นพ่อฉันเลี้ยงเธอมามันถือตัวถือดี ก็เลยคิดว่าเราเป็นเจ้าของเจ้าของเราเป็นเจ้าจะตีก็ได้เป็นภาพจะ็นโขกยังไงก็ได้ ไม่ใช่ ถ้า็ขทำไม่ถูกใจคุณก็ตกถ้าคุณไม่ชอบใจคุณก็ตกเขาเลยโดยไม่ขออนุญาตโดยไม่ทำให้รู้ตัวโดยไม่ทำให้จิตว่างโจริงคนบอกให้รู้ตัวจะลงโทษจริงๆมันจะมาก้าวเท้าถ้าคุณจะตกหน้าลูกโดยคุณมองยังมีจิตยังลักษณะเลยต้องสังเกตนยโดยถ้าจะต้องลงโทษลูกนะต้องลงโทษลูกให้รู้ว่าลูกมีจิตต้องลงโทษเพร่ะที่จะ ลมนี้จะต้องแรงถูกตกแต่ถูกจระทบจริงๆคุณตกเข้าไปแล้วลูกจะโกรธโดยไม่โกรธอาตมาว่า โกรธน้อยกว่าคุณตกโดยไม่บอกกล่าวโกรธน้อยกว่าแน่ถ้าจะโกรธแต่ถ้าไม่โกรธจะรู้เลยว่าโอ้ยพ่อเราลงโทษเราเมื่อกระนักเรียนที่โดนตีเนี่ยอาตมาให้ทำวิธีเนี่ยนักเรียนโดนตีมันโกรธอเขาจะรู้เลยว่าเขาถูกลงโทษนะทำในวิธีตามที่อาตมาพูด เอานี่ก็บอกไปหนึ่งอาตมาบอกว่าอาตมาไม่รู้คุณนรกไอ้คุณนรกไม่ป็นคนสร้างคุณนรกจริงมันไม่มีหรอกมันมีที่เรียกว่านรกนั่นคือสถานที่ตั้งของจิตจิตมันไปรับทุกทรมานอันนั้นเรียกว่านรกมันมีจริงมันมีแต่คุณต่างๆบางคนไม่ได้บังอาจจะไปรู้ได้จริงหรอกแต่สมมติขึ้นมาเท่านั้น นรกคุณนี้อย่างันรกคุณนี้อย่างนี้นรกคุณนี้นี่รูปหลางนั้นรูปหลานนี้เนี่ยวิชาทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิของจิตของในทั้งนั้นเลยสิ่งอตจารยจะอธิบายในอนาคตมันจะเอาส่วนทั้งส่วนอดีตแล้วก็ไปเห็นรูปเป็นรูปนรกคู่กันรูปนรกรูปนี้อะไรเนี่ยจะอธิบายให้ฟังซึ่งมันเป็นมโนมยอัตตามันเป็นอัตตาที่คุณสร้างขึ้นสำเร็จในจิตทั้งนั้นเลยมันไม่จริงแล้วหลอกคือเป็นมาเป็นเงิน มันไม่มีถ้าคุณรู้ว่ามีอัตมารู้อัตมาเคยเล่นเป็นประเภทนั่งปายทิแบบนี้อัตมาก็ทำได้ เคยทำมาแต่ยศาสารตรงนี้อัตมาทำมาเล่นมาก่อนที่จะมาบวชนี่ทางผิดพวกนี้อัตมาทำมามันมี มันเป็นอุปสรรคแต่ว่าเกิดอัตตาเป็นเรื่องของอัตตาแต่ตอนนี้อาตมาเลิกแล้ว มันไม่มีหรอกแต่มันมีนามธรรมที่เป็นนรกจริง Kau nak ba atau ma tu ba da ro bi ta ma ni ko to ta ta ba ma ni ta ni ma ta ni ha su wa apa ro ta ma ni e ma ta ta sa ta ma ni ta ta in ni ko ta ta ki ku ku ge ma ki ni na ro bi to ku ko ni ko ta ni ta ta ku ta ni ta ma ni ta ni ta ni ta ni ta ko ta ni ko ta ni ที่อาจจะม์สารเจตนาอำให้คุณได้ปัญญาด้วยได้รู้ตัวเลยว่าคุณไม่ใช่ทำถูกทีเดียวนะตะนั่นเองเจตนานะขอโทษนะที่อาจจะมาพูดตรงนี้นะพูดตรงๆนะบอกตรงๆนะคนปลอบลูกที่ลูกไม่มันมันอะกตันยูอะไรเงี้ยจะปลอบว่ามันอักตันยูก็ผิดละแต่ถ้าคุณเป็นพ่อนั้นคุณไป่ใชู่เขาอ่ะคุณควรจะทำอะไรดีๆ สองคนชิดสองอาจา์ผู้สัทธาพ่อครูจากบุรีผมติดตามพ่อครูมาตลอดสั้งแต่สดกรุงเทพตั้งอยู่ตรงไหนบอกไปทางโทรศัพท์แล้วก็บอกไปทางโทรศัพท์ของผู้ที่ตัดโทรศัพท์ของไปทางโทรศัพท์แล้วข้ไปก่อนเรื่องจริแล้วละเรียนบอกไปทางโทรศัพท์แล้วตรงไหต่อมาคุณปลายฝนตั้งจากมือถือไม่ได้ยินเสียงพ่อครูเลย รู้เรียกถ้าได้แจ้งไปเทคนิคไปแล้วมาถามเออมีประเด็นที่มันไม่ต้องตอบมากมีณโยมเอาประเด็นต่อมาสจากจันทบุรีวันนี้เสียงเบามากดูในเน็ตให้พูดภาษฝาเทคนิคแล้วอาอีกเออดีเลยประเด็นต่างเนี่ยนี่จะมีประเด็นนี้สนิทจัหมดดมั้งเนี่ยต่อมาประเด็นที่ห้าจังหวัดเลยการไอทีแอนตอนนี้ใช้ได้แล้วหรือยัง อ้าวไอ้คุณสดไปแค่นี้แล้วโอ้อาตมาไม่ต้องตอบปัญหาเนาะหกจากพิษณุโลก อยากอยากให้ท่านอธิบายคำว่า ไม่มีสัตว์ไม่มีตนบุคคลเราเขาขัดจ่มี่ต้องตอบอ่าไม่มีสัตว์ไม่มีตนบุคคลเราเขา บางทีจะอธิบายยาวมากก็ไม่ได้แต่จริงๆมันจะต้องอธิบายยาวประเด็นที่ถามเนี่ยมันเป็นเรื่องของประมาทเป็นเรื่องของความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณและโองปปาตเป็นสัตเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีความเป็นสัตว์จริงๆเรามีร่างกายเป็นคนมันจะเป็นสัตว์ก็ไม่ได้อย่างไรใช่ไหมท่านสอนว่าไม่มีความเป็นสัตว์ ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไม่มี มันก็ไม่มีอยู่แล้ว เราไม่มีเขาเราไม่มีนาเราไม่มีเราไม่ได้มีความไม่ได้ฉานนะบางคนที่เข้าใจคำว่าไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนเนี่ยไอ้เข้าใจว่าเป็นสัตว์ตุ่นั้นมันผิดแล้วตั้งแต่ต้น มันหมายถึงความเป็นสัตว์อันนามธรรมเพราะนั้นการสัตว์วันสัตว์นามธรรมในสมาธิทีตคุณต้องรู้ก่อนเลยเป็น ขอดตนของประธานในวันที่ที่จะส้มมาสัพท์อันนี้จะเรียกเป็นศัพท์ภาษาทางจิตวิญญาณภาษาบาลีภาษาธรรมิจการเป็นข้อเติมก็เรียกว่าโอปปาติกาสัตว์นี่แก่ถ้าเป็นบาลีก็เรียกว่าสัตตาโอปปาติกาเป็นพระพุทธสัตว์ทางจิตวิญญาณทั้งหลาย satt och på baltiska gagelser. Det sattเป็นศัพท์ที่มันมีอกุศลจิตอกุศลจิตเข้าไปอยู่ในตัวปรุงแต่งร่วมอยู่ในตัวนะครับตั้งแต่ยาแน่นอนสัตว์ขั้นต้นขั้นต่ำขั้นยาสัตว์สัตว์บายสัตว์นรกสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์เดรัจฉานสัตว์อบายภูมิ นนทศัพท์ในระดับเทวดาเทวดาสมมติตัวสมมติเองสูงขึ้นมาอีกเป็นเทวดาในระดับที่มีตัวตนมันก็เรียกเทวดาอู้บัติึทนจนเป็นพระพรหมที่สุดที่เทศสะอาดบริสุทธิ์จิถ้ายังยึดนั้นเป็นตัวเราอยู่ก็เป็นสัตว์ฟังดีๆนะจะมาอธิบายว่าไม่มีตัวตนของสัตว์จนเป็นพระพรหมจิตสะอาดเป็นที่สุดที่เทศแล้ว ยังยึดนั่นเป็นเราของเราคุณก็ยังเป็นคนถ้าจะจำบทตัวตนบุคคลเราเขาก็ต่อเมื่อคุณไม่ยึดผมันเป็นตัวตน แต่อาศัยจิตสะอาดอาศัยตัวตนอยู่ โดยไม่ลึกลับเรียกว่าอัตตาแต่ว่าอัตตามีอัตตาอยู่มัรู้จะเป็นอัตตาของความเป็นพนมเป็นปรมาตปมันเลยภาษาภาษาอังกฤษว่า akan memperman teman. Kenapa sebagai perman? Kita berkata perman. Perman. Perman. Kan semua. Kalau kita tak boleh sebut Pemudahan ini lo, cuy lo aku. Tapi kalau kita nak bayar, kita masuk ke dalam lokal โดยไม่ได้ยึดติดตัวตนนี่คือความไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นผู้จะบรรลุได้นี้ก็จะต้องรู้กายของสัตว์ถ้าจะสัตว์อบายสัตว์มุขชนถ้าจะกายข้อที่หนึ่งจนสามารถรู้กายว่ามันมีกายของสัตว์มีกายก็ดีพยาบาลก็ดีที่นั่นก็ดีวัตถุกรรมก็ดีอิทธิกิจการก็ดีเออมันเป็นอาการนี้เราทำให้มันออกไม่มีทิ เข้าใจบ้างว่าจากสัตว์นี้เป็นยังไงท่านดูว่าสัตว์ในระดับที่สองสัตว์วาที่เก้าคขั้นจนกระทั่งคุณสามารถที่จะทำให้มันเออมันเบาว่างได้ดีอย่างสะอาดสว่างหรือทำได้อย่างดับกิเลสได้สนิทเป็นสุปฏินาภาพรมหรือเป็นอัคสราพรมเร่องว่าสว่างเรียกว่าดับได้ตัดตายดำมืดเอาไปเลย ในตอนที่ชาที่จีนไปมีพระไปศึกษาเป็นเรื่องดับเพื่อมืดไปอันนี้ก็อธิบายละเอียดจนกระทั่งเกินกว่านั้นอากาศตาแห่งการวิญญาณตาจนกระทั่งอีกโดยสอบจนกระทั่งหมดไปถึงขั้นพ้นในวัฏสัญญามาสัญญาเยกนะมาเป็นสัตว์เก้าคำจบหมดคุณก็พ้นความเป็นสัตว์อ่านี่คือความไม่มีสัตว์ ไม่มีตัวตนบุคคลเราเขา แต่คุณก็ยังมีร่างกาย มีบุคคลตัวตนบุคคลในโลกอยู่ตรงนี้ แต่เป็นบุคคลที่อรหันต์ยักษ์ทั้งหมดก็เป็นสัตว์นี่ก็เป็นอรหันต์ทำให้ชั่วคราวก็เป็นอรหันต์ชั่วคราวไม่ใช่อรหันต์ก็เป็นอรหันต์ลาอรหันต์เปาชั่วคราวหลายคราวเป็นมากขึ้นมากขึ้นเปนโดาสิกขานาคาก็เป็นอรหันต์เาสูงขึ้น ตกสุดที่จะทำอะไรต่อตสุดเรียกว่าอันตะนะอันนี้คือคำว่าตัดตัวตนบุคคลเราเขาตามหลักวิชาของพระเจ้าเลยที่อาจาอธิบายนไม่ได้อธิบายรายละเอียดที่มันเป็นเรื่องราวอะไรมากนะเพยะเวลามันน้อย เอาไว้ติดตามแล้วก็เป็นเวลาอื่นที่จะขยายความอาตมาก็จะทำให้อาผ่านต่อมาคุณรุ่งเย็น ถามว่าคนเราตายแล้วจะไปที่ไหนหนึ่งสองจิตวิญญาณเร่ร่อนคืออะไรอันนี้ร้นแล้วแต่เอาเรื่องที่ได้ฟังมาและถามพวกนี้เป็นทั้งอนาคตมันจะไปไหนเนี่ยมันเป็นอนาคตแล้วมันไปเร่ร่อนคืออะไรมันก็อนาคตเนี่ยพวกเนี่ยตามหรือตามผัน อาจจะเป็นอนาคตแล้วก็เอามาเป็นอย่างนี้ไปมันเป็นคุณยังไม่รู้เรื่องเลยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณตายแล้วไปไหนคุณจะตวิญญาณมันไม่รอดยังไงคุณยังไม่รู้มันเดาเพราะจริงๆด้ฟังมาเลาไปคิดปรุงมันเปนอนาคตไม่ใช่กรรมดีนะนี่ไม่ใช่กรรมดี ทีนี้ก็ตอบกรรมดีให้คุณฟังหรือตอบตอบกรรมปัจจุบัน คนเราตายแล้วจะไปไหน ฆ่าร่างเขาจะเอาไปฝังหรือเอาไปเผาก็ตอนที่ชัดเนี่ยตายแล้วไปหน่อยรูปประทับร่างสรีระไม่ได้กายนะตอนนี้ตายแล้วไม่มีตายวิญญาณไม่มีจิตไม่มีมโนไม่มีแล้วคนไปแล้วตายก็เอาไปจัดการ ไปฝังไปเผาไปจัดการตั้งแต่ับทิตเผาเผาแล้วที่ฟังกับเผาเผาฝังนะรักนี้เอาไปโยนให้แรงกินันเดียวต้องเอาไปให้แรงกินเอาไปสัตว์คกินแล้วก็มีที่นี่นามรูปก็เอาไปจัดการนามมาทำไปไหนไปตามวิบากถามว่าไปไหนไปตามวิบากเช่นวิบากที่คุณมีนรก มีบาปคนมีชั่วไปทันทีไม่มีใครกั้าช่เลยตาตกนรกเลย คุณทำไม่ในปัจจุบันนี้มันตาตกนรกเลย แต่ไปสวรรค์ฟังดีๆนะ สวรรค์นั่นคืออุปทานคุณจะไม่ได้ไปสวรรค์ได้ตายแล้ว สวรรค์จริงๆมันอยู่ที่สัจจะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเป็นสุขอันไมกัดทุกสุขปลอมๆก็ยิ่งเดียวคนทักษะมันก็ไม่มีเลยมีของจริงจะตายไปสวรรค์จริงไม่มีสวรรค์จริงไม่มีเพราะคุณตายไปเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณเองคุณอยู่ในแต่คุณเป็นเนี่ยเวลาคุณตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีแล้วคุณอยู่ในภพของใคร คุณรู้ไหมว่าจิตของคุณจะไปโน่นจะไปสัุขภาพนี่นะหูนี่อะไรนี่เยเป็นสวรรค์นู่นนี่คุณมีไหมไม่มีมันมีแต่คุณดึงสัญญาขึ้นมาดึงสัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะเออวันนี้มันได้สิ่งที่เพิ่มเป็นสวรรค์เพิ่มยิ่งมาทำไมสร้างขึ้นมาเองบ้างเอาสัญญาเก่าๆขึ้นมาคิดทบทวน ไม่ได้ถึงสิ่งดีๆเป็นสุขแต่คนตายไปแล้วคุณไม่มีโอกาสมานั่งนึกจริงๆเพราะมันตกนรกก่อนนรกมันจะดึงตัวคุณไปก่อนเพราะนรกคือตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ดีไงแต่คุณยังมีอยากในอนุสัยในอาสวะ แต่เวลาคุณตายไปแล้วคุณไม่มีตาหูจมูกที่จอยากมาอธิบายผ่านไปแล้วคุณไม่ได้กลบเกลื่อนด้วยการได้ขยับเป็น่นได้ขยับเปนี่ได้ไปนอนได้เปนั่งได้เปกินได้เปสูขไม่มีใช่ไหมสวรรค์ของคุณไม่มีเลย คุณไม่ทันได้ทำสวรรค์เราในคนเป็นๆเนี่ย ส่วนมากทำในตัอกจักถ้าล้านกิเลสไม่เป็นไม่มีสวรรค์จริงมีแต่สวรรค์หลอกคุณ สวรรค์หลอกนี่มันกลายเป็นอนุสัยนะ คุณไ้กิน โอ้โหสมองลูกนี้เนี่ยมันคงจะอร่อยนะมีเจิเอามากิน โอ้โหอร่อยจริงๆยี่ห้ออะไรเนี่ยนะเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาใหญ่เอาไปก็แล้วแต่โอ้จำไว้คุณต้องบันทึกลงไปว่านี่เราได้เสพสวรรค์คุณก็สั่งสมลงไปในอนุสัเป็นอัตตาเข้าไปอีกกิเลสมีน้อยนักเนอะ มันมากแล้วก็เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้เนี่ยคุณจะทุกคุณก็มาทุกในจิตคุณจะสุขคุณก็มาทุกในจิตเป็นอนุสัยคนเพราะคุณมีแต่กิเลสอนุสัยสวรรค์หลอกที่สวรรค์ลงนี่มาเติมกิเลสให้คุณทุกทีคุณเสพสวรรค์นี่คุณเติมกิเลสของคุณทุกทีคือคุณเติมนรกให้ตัวเองทุกทีเพราะคุณไม่มีเวลาตายแล้วไม่มีเวลาที่จะคิดถึงสวรรค์สัญญาแล้วลึกถึงสวรรค์ที่เพิ่มมันก็เอกคุณนั่งอยู่เนี่ย อยู่เป็นๆจริงไหมไม่มีโอกาสหรอกสวรรค์จึงน้อยมากน้อยจนหาไม่ได้สำหรับคนที่นรกเยอะขึ้นคนตายแล้วจึงตกนรกไปเนลยสวรรค์ปลอมดึงสัญญาณออกเพลลบดีมาจนมาได้นึกหรืออะไรนะอยากคนจิตได้หัดฝึกหัดฝึกนั่งสมาธิ ไปได้สวรรค์เพิ่มเป็นบาทคือสะคนจิตเป็นต้นยูนภพไงไม่ได้ใช้ตาหูจมูกเิ็นกายพอตายไปสุขคงอยูยในภพก็เลยมีพลังและสิ่งที่ได้สร้างมันก็จะนึกขึ้นมาได้บ้างแต่มันก็ไม่จริงว่าคุณจะทำงานสวรรค์ในตาหูจมูกทิ่นกายท่นี้ คุณจะจบทำงานสวรรค์ในตาหูจมูกทิ่นกายคุณก็ต้องยากอันนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นมันแบบ ก็หายไปแล้วคุณก็ต้องไปตกนรกที่มันมีอำนาจด้วย คุณต้องไปตกนรกเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้สวรรค์นะไม่มีายากนี่เป็นเรื่องอธินายที่อธิบายยากมากแต่อาตมาก็ไม่อยากอธิบายเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยคนตายไปแล้วไปไหนไปตกนรกเอาอย่างนี้เลย คนที่ล้างกิเลสจนเป็นอนาคามีขึ้นไปก็ไม่มีนรกมีแต่ภพที่ระมาตัดของตัวเองจะเป็นวันนรกก็นรกเบาดีเพราะอรหันตายแล้วเขายังไม่ปฏิบัติพพานเป็นปริโยสานท่านก็อยู่ที่สุสิตสงบถ้าท่านมีไม่เกี่ยวอะไรกับทางมุติบุริการท่านจะหมดไปเลย ถ้าไม่มีตาวุธบุญแต่ถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องมาทำอะไรนี่ก็นิ่งก็จับไม่จบสรุปเป็นปัจจัยประสิเพิ์เทวบุตรสงบเป็นสัจสิทธิเทวงุตรมีคนอรหันขึ้นไป ยังไม่ละลายแต่ถ้าไม่ช่วยถ้าเป็นพระอนาคามี ก็จะตามที่บางที่เยอะอยู่ที่จะมาคาดีห้าอาจารย์ขอเป็นความจริงนะอาจารย์ขอมีห้าแต่แต่เราปฏิบัติอยู่ในเรื่องมองอัคติอัคติต็ก็ผ่านสุขภาพตายแล้วจะตามดีกว่าจิตวิญญาณเร่ร่อนคืออะไรจิตวิญญาณเร่ร่อนในผู้ใดพูดจิตวิญญาณเร่ร่อนผู้นั้นขุดศาสนาพุทธ ที่ผมจะเป็นว่าสาธิตที่สุดสาริที่สุดสาริษบอโอ้รู้แล้วตายแล้วเขามีวิญญาณทั้งนั้นม็นไปตามหาให้มันได้ใครสอนเธอพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนเธอเธอขุดเราขุดศาสนาพุทธ่ใช่จำนวนนี้ว่าขุดท่านแปลเป็นไทยภาษาปริตอะไรไรมาณนี้เป็นคนขุดขุดอะไรขึ้นมาขุดศาสนาพระพุทธเจ้าทำลาย

ศึกษาดีๆตาดีๆทำมาเถอะแต่กำลังตอบแทนอะไรตอบได้ตอบหมดไปสตอบไม่ได้ง่ายจะตายตอบไม่ได้เลยมันไม่รู้ตอบไม่ได้จะจบแต่ถ้าตอบได้มันยาวหน่อยยาวหน่อยบางทีบาอยากยากยากมันนี่กนงานนะต่อมาถามว่าไม่เข้าใจที่ผิดสิบแปดที่เทศว่าอดีตไม่เที่ยงทั้งทำไมไม่เที่ยงในเมื่อมันเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้โอ้โหอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทำไมไม่เที่ยงเองอธิบายนิดหน่อยทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแม้จะอยู่ในอาสวะอยู่ในอนุสัยต้องเที่ยงไม่เที่ยงในภาษาพระพุทธเจ้าภาษาที่อาจารย์จะอธิบายก็คือมัน ผลิตเป็นอนุสาวรีย์เป็นอาสวะอยู่ในจิตมันเป็นทันทีแล้วมันก็ตกไปกองอยู่ในอนุสาวรีย์อาสวะจาอยู่ในป่าอยู่ในฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์เขาก็เขาก็พิสูจน์ได้ว่าแม้จะวัตถุมันก็ไม่เที่ยงวัตถุมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นพลังงานเนี่ยมันไม่เที่ยงพลังงานนี่ละเอียดกว่าสามแล้วนะ เป็นพลังงานเนี่ยมันไม่เที่ยงแม้มันเป็นพลังงานสดเขาเรียกมันหยุดมันเป็นสเตติกถ้าเขายงเรียกมันว่าเป็น potential energy เป็นพลังงานที่ยังมีพลังงานขำอะไรมันจะมีบทบาทในทำอะไรจะได้แสงอยู่ในทำนองของมันพอเขาคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเขาเลยไม่กล้าที่จะบอกมัน มันจบแล้วมันเป็นภาพสุดท้ายนักฟิสิที่เขาก็มีกาวเขาจึงเรียก p o t e n t i เ l น n e r g y เป็นพลังงานดุดแต่มีพลังงานอื่นแฝงอยู่ที่เราพเทนเชียลภาษาอังกฤษเรียกพเทนเชียลคือเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ว่ามันมีอะไรเป็นพลังงานซ่อนซ่อนอยู่นยู่รู้ไม่ได้เป็นเรื่องพเทนเชียลพลังงานแฝงมีอยู่ข้างใน ขนาดทางวิทยาศาสตร์ของเราก็ยังรู้เลยแล้วนามธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งกว่ารูปธรรมหรือจักรวาลที่เป็นยะงไรไม่ใช่อามาอธิบายจะกลับไปถ้าจะอธิบายละเอียดอีกยาวมันไม่เที่ยงคืออะไรอีกยาวต้องค่อยอธิบายกันเนี่ยวันนี้ก็ขออธิบายเป็นเชิงไปทำ ที่เป็นสาวเป็นเป็นรูปธรรมของพระเจ้าแต่คนณไม่จะเอาอดีตมาเทียบไม่เที่ยบเอายกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเป็นนามธรรนแล้ววิชาสูงไปเจอวิชาสูงรเอาวิชาเอาวิชาตามัดเรียกว่าวิชาแปดคือความไม่รู้แปดกว่าหนึ่งไม่รู้ทุกสองไม่รู้สมุทัยสามไม่รู้นิโรธสีอไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อความหมดทุกข์ดับเห็นทุกข์ห้าห้า ไม่รู้ส่วนอดีตจิตมีเที่ยงอย่างเดียวเป็นอรหันต์กิเลสไม่มีแล้วจิตเป็นเที่ยงไม่แปรตัวเป็นนิจังทุกังสังปังวิปริณามะธรรมัสังสังสมิปังจบเลยอยู่ดังนั้นท้าวอนยั่งยืนไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมาหักล้างได้เลยมีเที่ยงตัวเดียวนอกนั้นไม่เที่ยงทั้งหมด แม้แต่ตาละพันแล้วกุศลที่มีปัจจุบันธรทำก็ไม่เที่ยงอดีตก็ไม่เที่ยงแม้แต่ตรลอหันแล้วถ้าท่านยังไม่ปฏิบัติประโยชน์สางไปอดีตที่ท่านมีอยู่มันก็จะเสริมอดีตไปเรื่อยๆตามปัจจุบันผ่านปัจจุบันถ้าเรหันจะทำกุศลพอทำกุศลกุศลก็ไปตกผลึกก็ไปหาอดีตแล้วอดีตเท่าเขาเรามันไม่เท่าเก่าอ่ะอาตมาไม่อธิบายอนาคต คุณตามมาแค่อดีตแล้วคุณก็ไม่เข้าใจอดีตแต่กำลังจะขอใ่ฝังว่าอดีตมันไม่เที่ยงขนาดว่าเราันยังไม่เที่ยงเลยว่าคุณเป็นใครอดีตคุณที่จะเที่ยงคือมันสัจธรรมทิฏฐิคนก็จะอดีตเป็นสัจธรรมทิฏฐิไม่ไม่เที่ยงอดีตก็ไม่เที่ยงเพราะมันมีผ่านปัจจุบัน นอกจากปรินิพานเป็นประโยชน์สายเลิกกรรมเพราะเลิกกรรมแล้วทุกอย่างก็ยกเลิกหมดเลยเที่ยงไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมที่คุณมีอยู่เท่าไรหรืออกุศลกรรมที่เหลือมีเท่าไรตอนนั้นก็เลือเอากุศลกรรมที่เหลือเสร็จกุศลกรรมตรงนี้แล้วก็ทำเป็นปิดสิ้นสุดกุศลกุศลกุศลกุศลกรรมก็ต้องเป็นคนไปด้วยแต่คุณไม่ทำแล้วบาปพะที่เหลือที่จะไม่ควรทำให้มีอย่จะไม่มีบาปเพราะเป็นใจความบาป คนไม่ใช้คำว่าอกุศลนี่แหละในโอวาทปาติโมกข์จะใช้คำว่าบาปจะใช้คำว่าอกุนเพราะอกุศลนั้นมันยังมีอีกสำหรับผู้ที่ยังมีกุศลคู่กันไม่ใช่กุศลต่อถ้าไม่ใช่คำว่าอกุนลเพราะกุศลมันคู่กับอกุนถ้าเราใช้คำว่าบาปถ้มันคู่กับบุญบุญก็คือหยุดชำระแล้วไม่มีบุญไม่มีบาปเรียกว่าปุญญาปาปัปปิโร ไม่ต้องมีบุญมีบาปเลยสิ้นบุญสิ้นบาป ซึ่งไม่มีบาปอีกไม่มีบุญอีกไม่มีแล้วเนื้อทุกกุศลเพราะพระอรหันต์มีแต่กุศลอดีตก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไม่เที่ยงสำหรับอดีตและอนาคตไม่ว่าพระอรหันต์ก็ตามที่เป็นกุศลแต่บาปบุญเที่ยงหมดบาปหมดบุญศูนย์ข้อที่เจ็ดอภิชาข้อเจ็ดต้องส่วนมาเป็นส่วนบุญส่วนข้อห้าส่วนอดีต ข้อหกส่วนอนาคตจะดีไม่เชื่ออนาคตไม่เชื่อเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่เชื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อแต่ข้อหกข้อเจ็ดส่วนบาปส่วนบุญที่เป็นส่วนโลกุตระประมาเที่หนึ่งมีเพียงตัวเดียวสองนั้นไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นคนนะยังไม่ใช่อรหันต์อย่าไปเข้าใจว่าอดีตเที่ยง เราจะรู้ว่าอัที่เที่ยงหรืออันที่ไม่เที่ยงก็ต้องเข้าใจอย่างที่อาจารย์พูดนะครับอาตมาจากลำปางอยากถามว่าหลวงพ่อท่านหามันแพร่บรรลุธรรมขั้นไหมตอบง่ายไม่รู้ไม่สามารถรู้ทันได้เคยพบอาตมาครั้งเดียวหลวงพ่อกันทำงานนานมากแล้วอาตมาไม่กล้าพยากรณ์่านเพราะอาตมาไม่รู้จัก่านพอ แม้ว่าคบหากันรู้รู้กันอยู่เนี่ยตัตมายังพยากรณ์ลูกจิตยังไม่ได้แต่เขาพอรู้เพราะฉะนั้นยิ่งห่างไปขนาดนี้ยังไม่กล้าพยากรณ์ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอาตอบง่ายต่อมาเสียงยังไม่ได้ยินเลยเหมือน ให้มันเหมือนอะไรเสียงยังไม่ได้ยินเลยเหมือนงงคงจะเป็นเสียงโทรศัพท์เลยยังไม่ได้ยินเลยเหมือนอะไรก็ไม่รู้คนกดเกระจดข้างๆไว้ซะด้วยเมื่อดูหนังเบ้าเอาอตามตกลงก็คอยคิดนิดเอาเพราะว่ากันไปต่อกันไป ต่อมาโอ้ดีจะตอบมาไม่เร็วขึ้นดีไปประมาณแต่ถ้าจะเอาสองทุ่มครึ่งก็ยี่สิบนาทีจากสุพรรณเป็นพทมติดตามพระธรรมตลอดท่านจะมาเยี่ยมพ่อท่านจะไปพบได้ที่ไหน เรียกธรมาอยู่พบได้จะมาอยู่แล้วธรมาอยู่ที่ไหนเนี่ยสองอย่างจำพรรษาอยู่ที่ราชการที่อโศก ตอนนี้ไปจอนมา้สัปดาห์มาที่นี่มาตุระตกตาสัปดาห์มาทุกเดือนมาทำตุระทางนี้ตามกิจตอนมีกิจมีกิจมีวันมีกิจสารัดมีวันเราต้องจัดการงานอะไรพวกนี้อยู่เกิดมาสัปดาห์มาทุกเดือนก็สัปดาห์มาที่สังเกตตตอนนี้ก็สัปดาห์มาอยู่ที่กระทงกระทงเราจะพบอาตมาได้ขณะนี้มาที่กระทงเลย วกนี้ก็จะไปสุดติส่อต่อจากนั้นยังไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเพราะอนาคตนะตามก็เช็คมาโทรศัพท์ามาว่าจะมาอยู่ที่ไหนมาพบที่ไหนก็คงไม่ไแ้ละนจำพรรษานั้นตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่ราชสถานที่สูงจังหวัดอุบลจะชำระกิเลสในจิตด้วยวิธีอย่างไรบ้างคะที่จะให้มีผลเร็วในความเจริ ให้มีผลเร็วรู้สึกมันมากขึ้นเรื่อยๆพอคุณทำให้มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็มากขึ้นสิก็ต้องดูบริเรณยดีๆแล้วก็มาสมบูรณ์ระหว่างกิเลสก็มันใจะไเป็นบาปขึ้นเรื่อยๆถ้ามาเรียนรู้สมาธิคุณก็จะรู้วิธีที่จะล้างตัวเหตุสำคัญกิเลสมันก็จะลดลงถูกทำลายลงกำจัดลง เพราะเมื่อเขาจับลงกิเลสตัวที่คนหนึ่งคนสังวรมันก็ไม่ปล่อยปละละเลยให้กิเลสมันเข้าเอาเข้าเอาสองคนของกิเลสตัวนี้ตัวตามใจลงได้ลงได้มันก็ลดลงจริงแต่ถ้าคุณไม่ทั้งสังวรและคุณก็ไม่มีบทปฏิบัติเพื่อจะลดกิเลสเลยคุณมีแต่กิเลสเพิ่มทุกเวลาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ย้ำคุณไม่รู้จักว่าคุณหนึ่งคุณสังวรสองคุณสังรสังวรไม่เป็นแล้วสองคุณไม่มีความปฏิบัติเพื่อจะให้ลเกิเลต้นตอมันตามมันตับกิเลสของคุณเข้าตัวคุณทุกลมหายใจเข้าออกไม่จะนอนหลับนี่อาตมาไม่ได้พูดเกินจริงถามจริงๆนอนหลับสุกทุกไหม คนนอนหลับทุกมีไหมคนนอนหลับทุขมีไหมเออกิเลสสุขกิเลสสุขจะเป็กเุาเอกแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะคุณจะอยากได้เร็วนี่มันเป็นความตัดกระของคุณ รู้สึกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆให้รู้สึกว่าขึ้นมันมากขึ้นเรื่อยๆดีๆรู้สึกว่ากิเลสมากขึ้นเรื่อยๆคนจะรู้กิเลสจริงเมื่อเห็นกิเลสจริงต่อเมื่อมันปฏิบัติธรรม คนบางทีระทำในบางชาวโซนี่มาอุทานว่าโอ้โหทำไมกิเนสมันมากขึ้นทุกทีอาตมาเราเคยบอกเขาบอกี่เี่คุณไม่ได้มากขึ้นคุณมาอยู่ที่นี่นิดดีสามดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเขาไม่ได้พาคนไปหาี่เี่มากมายเลยมีแต่ช่วยจะตำรวจขัดเกาคนเป็ะไรดีที่นี่ระวังเถอะตำรวจเยอะที่นี่ตำรวจทำี่เล่ตรวจที่เล่คือระวังให้คุณเยอะแล้วก็พาคนต้องระวังแล้วก็พาคนทำทุกทิ่ด้วย เพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่แดนที่จะส่งเสริมให้เกิดกิเลสกิเลสคุณน้อยลงสรุปกิเลสคุณน้อยลงกิเลสคุณไม่มากขึ้นแต่ยานปัญญาคุณมีมากขึ้นคุณเลยให้กิเลสในตัวคุณเพิ่มขึ้นต่างหากคุณมียานรู้โอ้โหกิเลสลงมาตะกู้เลยว่ะแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยก็ใช่ที่คุณสุณอภิชาไม่เคยมีใครให้สร้างยานปัญญาให้คุณรู้จักกิเลสคุณคุณสมบัติเลยกิเลสคุณเคยตั้งไม่รู้กี่กระบุงคุณก็ไม่เคยรู้เลยเรื่องต้องใช้สร้างตัวเองทุกเวลา แต่ไปอยู่ที่นี่อ๋อเขาพยายามช่วยกันช่วยลดช่วยกดจับเราก็จะจับตัวเองแทงเกิดปัญญาก็เลยรู้ว่ากิเลสเยอะเห็นเัว่องนทุกวันนี่คือการรู้กิเลสตัวเองเพิ่มถ้าไม่รู้เลยกิเลสก็เพิ่มขึ้นถ้ามาเรียนรู้ก็จะเห็นกิเลสเพิ่มกิเลสมันมากขึ้นยังไม่ไม่ได้เพิ่มก็มันก็มากอยู่แต่ก่อนไม่เคยเห็นว่ามันมีมากขนาดนี้ But the l a s จะ h i n g to do or to f a c i l i t a กิเลสนั้นคือปัจจุบันตท่นั้นผ่านปัจจุบันไปไม่มีกิเลสมีแต่อนุสัยหรืออาสวะปัจจุบันตท่นั้นมีกิเลสตัณหาก็มีปัจจุบันตท่นั้นนอกนั้นมีอุปาทานหรือตัณหา ก็ไมอุปทานหรืออนศัยหรืออาสาะปัญหาก็เกิดปัจจุบันถ้าไม่มีกระทบสัมผัสปัญหาไม่เกิดกิเลสไม่เกิดต้องมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงกิเลสกทบนักหที่จะเกิดเอาแถมให้เนี่ยเป็นลูกซึ้งหน่อากสุพรรณบุรีพ่อท่านบอกว่าให้ลืมตาปฏิบัติไม่ให้หลับตาแต่พอลืมตามันก็เ ชอบนอดสายรู้สึกว่าหลับตาจิตจะสงบกว่าพักง่ายกว่าเอาก็มันก็ก็มีความจริงต่อตาหูจมูกลิ้นกายที่จะบอกแล้วสุดแต่บางที่นี่หลับหลับบางทีเลยมันจะเกิดตอนเมื่อตาเราต้องพู่หูก็ต้องเสียงตัณหาก็จะเกิดตอนลืมตาหลับตามันไม่มีกิเลสเกิดแต่มันมีแต่อุปทานกับอนุสัยอาสวะถ้าหลับตาลงไปคนนึกว่าไม่ดี มันก็เป็น potential น n e r จีมันก็เป็นพลังงานที่แตกตัวแล้วก็สร้างอยู่นะเช่นคุณก็ปรุงมันขึ้นมาจากสัญญาบ้างอะไรบ้างตอนมันเริ่มอยู่ในจิตนะดีมันดีนอนหลับแล้วฝันเลิกไปอีกกิเลสใส่เข้าไปด้วยฝันก็เสริมกิเลสนะแต่พระเจ้ามันลงโทษฝันก็ไม่เอาไม่รู้จลงโทษยังมันส่ววิสัยนะตัวอย่างง่ายๆคุณฝันดีเนี่ยโอ้โหเอามาเป็นจริงเป็นจังเลยนะ ใช่ไหมตามบางทีเชื่อซ้ำเลยมันเป็นกิเลสนะอาจารย์ราชบุรีอยากทราบมหากัตตารีสกสูตรหาซื้อได้ที่ไหนไอยามหากัตตารีสกสูตรมีขายเหรอคงจะหมายถึงพระเตปิฎกหมายถึงตำรา อยู่ในพระไตรปิฎเพระไตรปลฎกอยู่ที่ไหนมหาจักรีก็อยู่ที่นั่นหรือเขาไปลอกของจากมหาไปลอกมาจากพระไตรปิฎกตามลอกมาจากพระเไตรปิฎกอยู่ที่ไหนมันกอยู่ที่นั่นแต่ก็คงไปตามหาซื้อตามที่นั่นที่นั่นที่มันลอกมาจากพระเไตรปิฎกไม่ได้ก็ไปตามหาพระไตรปิฎกก็แล้วกันเล่มสิบสี่พระเไตรปิฎกเล่มสิบสี่ข้อสองร้อยห้าสิบสองถึงสองร้อยแปดสิบเอ็ด สามสิบข้อพอดีไปหาดูไปหาเอาไปหาได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ร้านชายก็จะพิดก็จะมากะบอกไว้นะรามในบ้านอยู่ที่ไหนบ้างนจะมาไม่มีปัญญารู้จริงๆแล้วเอาไปจะพิดกนะชีวิตนี้ไม่เคยซื้อพระจะพิดกเลยไม่เคยจริงๆเพราะอาตมาไม่รู้จักพระจะพิดก ปฏิบัติธรรมบางคนเลี่ยยังไม่ไม่รู้จักพระเจ้าหไม่ใช่ไม่รู้หรอกรู้ว่ามีพระเจ้าแต่ไม่เคยมี ไม่เคยซื้อนะไม่เคยมีเจอไม่เคยเจอบ้างแต่ไม่เคยอ่านไปคอยแต่ก็เป็นคยวังไม่เคย้อ่านทำไมมาอ่านแค่ไปซื้อธรรมะของอาจารย์อื่นๆเท่านั้นเองไม่ได้อ่านพระเจ้าแม้แต่อาตมาก็เดราเป็นปฏิฆาวาก็ดีต่อมาจาก ไม่มีเองนั่นเองก็้องมาสวดทำให้พระเจ้าอธิบายสติปัานสีพิจารณาการในการที่เวลาพิจาาเรื่องที่จิตทำในความละเอียดหลายภาพถ้าทำได้จะเป็นพระอรหันต์ไายใเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจริงๆใช่ไหมครับคนที่อยากจะเป็นอรหันต์กดติดตามอย่าประพริบตาเข้าดังใจเงียบสงบดับตั้งใจฟังสุดสู้สร้างยราประเตปัญญาขอผ่านวันนี้ปฏิบัติไม่ไหว อาตมาตั้งใจอธิบายมีอยู่แล้ววันนี้ก็ขึ้นต้นมากแล้วติดตามดีๆทางโทรทัศน์นี่แหละแล้ิ่จะติดตามไปที่ที่อาตมาบรรยายนี่นั่นจะดียิ่งดีใหญ่นะพออธิบายความสดๆนี่ในถูกน้ำมนต์นะน้ำมนต์กับน้ำลายกิเลสไม่ใช่ควขอไปไม่ได้น้ำลายกิเลสน้ำลายตัวเองน้ำลายมนตน้ำลายกระตาน้ำลายกระสอบออกมาออกไปเลย จาตินครปฐมหรือสวดมนต์แล้วแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาเราเลยเขายังมีชีวิตอยู่ โอ้โหแผ่ให้คนเป็นเนาะ เขาจะได้รับหรือไม่ขอตอบอย่างผาผาเลยนะตอบอย่างผาผาเลยนะรับดีๆนะถามว่าสวดมนต์แล้วแผ่ส่วนกุศลไปให้เขา เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เขาจะได้รับหรือไม่มันมีหลายประเด็น หนึ่งประเด็นสวดมนต์คุณก็มีความรู้หรือไม่สองแผ่ส่วนกุศลสามไปให้เขายังเป็นๆสวดมนต์คือ การท่องบทมนต์ถ้าบทมนต์ของพระพุทธเจ้าก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามนต์ของพระพุทธเจ้าหรือคาถาของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ถ้าจะเอามาสวดท่องที่ต้องท่องข้าต่อหน้าคน ต้องท่องคนเดียว พูดคนเดียว อย่าไปพูดพร้อมกันเอาไปท่องชนิดไปเอาสองคนพร้อมกันท่องพร้อมกันเลยให้ประชาชนในคารวะอื่นฟังอาบัตอาบัตปฏิปี อันนี้ไม่รู้กันทำกันอยู่ทั่ว เอาบทมนต์พระเจ้านะแต่ถ้าเอาบทประนามคาถาไม่ใช่บทมนต์พระเจ้าไม่เป็นไรประนามคาถาหมายเขาว่าที่แต่งขึ้นคำที่แต่งขึ้นเพื่อสรรเสริญคนณพระพเจ้าเรียก่ามปรนนามคาถาจะต้องต้องต้องตาที่มันเกิดหมอะไรหลายอย่างเยอะแยะ บทมนบทที่สอนซึ่งสวยคุณพระพุทธเจ้ากันยังไงก็บอกพูดกันทาคาถาเราก็มากล่าวคำชมสชยคุณพระพุทธเจ้าพร้อมกันเป็นหมู่เป็นมวลก็ไม่ที่ไหนแต่ถ้าเอาบทมนมาเอาคำสอนทางศาสนาพระพุทธเจ้าแต่ละบทอันนี้แหละทำอาบัติกันอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเอาบทมนต์พระเจ้ามาสวดจะให้คนอื่นได้ฟังนอกจากสวดได้ฟังแล้วไม่พอยังใส่จำนองอีก ใส่ทำนองให้เพรอมอีกต่างหากมันเลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอาบัตหนักเข้าไปใหญ่เลยทำไมไม่มีส่วนสองคนขึ้นไปให้คนอื่นฟังเพราะมันกลายเป็นการสวดร้องแบบสวดร้องให้คนอื่นก็ฟังแต่ถ้าพูดคนเดียวบรรยายคนเดียวบรรยายโดยบรรยายคนเดียวมันอธิบาย แต่สวดมันไม่ได้อธิบายสวดบทมนต์มีคุณจะอธิบายได้ไงคุณก็ต้องสวดพร้อมกันไม่มีเวลาอธิบาย เพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้คนหลงบทมนต์ติดบทมนต์และที่สำคัญก็คือศาสนามากศาสนาไปท่องบทมนแบบนี้ แล้วเอาไปหากินทำลายศาสนา เพราะฉะนั้นทุกวันนี้การจะสวดบทมนต์จึงเป็นเครื่องมือหากินของผู้ที่ใช้บทมนต์ได้บาปกันทั้งสิ้นฟังดีๆเมื่อไม่เชื่อพระเจ้าก็ต้องบาปสวดแต่นี้เขาเรียกว่าสวดถ้าท่องพร้อมกันนี้สวดได้เฉพาะผู้ที่สวดท่องเพื่อจำแล้วก็มาช่วยกันท่องร่วมกัน ไม่ให้ไปสวดให้คารวะฟังไม่ให้ไปสวดให้ต่อหน้าคนอื่นเราจะส้องคนขึ้นไปสวดอยู่ในหมู่จะสวดกี่คนก็ได้โดยการสวดสังกีติคือสวดเพื่อท่องจำถ้ารูวมกันท่องเยอะๆมันก็เป็นมวลมันก็ทำน้ำหนักทำให้จำได้ง่ายขึ้นแต่ก็เจตนาสวดเพื่อท่องไม่ได้เอาไปหากินไม่ได้ไปสวดสับต่อหน้าคารวะไม่ได้ไปทำเป็นพิธีการหากินอะไร ท้องกันไม่เอาพิธีกรรมนี้ไปทำพิธีกรรมแล้วก็ไปหากินกันศาสนาไม่เสื่อมเพราะเอาไปทำหากินจริงเสื่อมเพราะอ่านเอาบทมันไปสวดหากินทุกวันนี้เสื่อมถ้าคุณจะไปสวดที่ไหนเนี่ยสวดประนามอาถาเท่านั้นพอแล้วสวดเป็นหมู่หมู่สวดตั้งแต่สองคนขึ้นไปยาใส่ทำนองท่านมีกาติได้อย่างเป็นแค่สอนพันจักมีนิดหน่อย ทำนองนี้ไปถ้าไปสวดุะจนหัวเล่นลูกคอเล่นอะไรเอออะไรตัวนี้ผิดหมดอาบัตหมดเพราะพระอาตมาพูดเพื่อแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดในสังคมศาสนาพุทธไม่ได้เจตนาจะมาด่าใครว่าใครแต่มันทำบาปมันทำวาศาสนาน่ะมันผิดในปัจ วินัยมีชัดเจนโดยจะไปสอนคนพร้อมกันขึ้นไปบทบทธรรมบทนี้คือคำสอนพระจ้าธรรมบทนี้อย่าเอาไปจวดพระไปสอนคนขึ้นไปให้ต่อหน้าเขาว่าถ้าจะสวดท่องเพื่อท่องจำเราทำกิติได้สวดมันมีสองอย่างสร้างกิติกับสร้กงกายภาพถ้าจะดสังพันธ์งานก็คือสวดขึ้นตรวจสอบถ้าใครจะสวดขึ้นก็สวดแล้วก็สวดกันฟังกันเช่นวันโล ปัจจุบันมีความสวดบทปัจจุบันขึ้นแต่ทุกคนรู้ฟังบทไีนผิดข้อได้ผิดท่วงแก้ไขให้ถูกไม่เรียกว่าสร้างพยานานจึงนำพระเจ้บปินำบทธรรมะพระพุทธเจ้ามา มาตรวจสอบกันเลยในสังฆใหญ่พระคาถสังฆทาใหญ่เลยนะกร่บนเพราะสวดมนต์เนี่ยอันที่หนึ่งที่อาตมาอธิบายตั้งใจอธิบายอาตมาก็ รู้โอกาสอธิบายกันนั่นแหละต้องสวดมนต์เพื่อแผ่ส่วนกุศลให้คนอื่น การสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไม่เคยมีของพระเจ้า ไอ้ที่มาแต่งบทแผ่กุศลส่วนกุศลมาแต่งเองหมด มาแต่งขึ้นมาเลยหมดไม่มีบทธรรมะของพระเจ้าไม่มีสวดมนต์แบ่งส่วนกุศลไม่มี เพราะส่วนกุศลก็ดีส่วนบาป บุญก็ดีส่วนบุญก็ดี เอากุศลกับบุญในใครข็ไม่แบ่งบาแบ่งกุศลหรอกมันแบ่งกันไม่ได้สุขจักทุกตานังกรรมานังพลังวิปาโกใครทำก็เป็นผลเป็นวิบากของคนนั้นเรียกว่มเปสนจักรรมเป็นของของตนใครทำเ็ของคนนั้นและของคนนั้นเนี่ย มันเป็นของคนนั้นโดยติดตัวเป็นส่วนตนและเป็นเอกะเลยแบ่งไม่ได้ ถ้าแบ่งได้นยส่วนกุศลส่วนบุญแบ่งได้พระพุทธเจ้าจะแบ่งไหมอ้าวถ้าแบ่งแล้วเขายิ่งมีอรหันต์เยอะแยะอรหันต์ผลมัเยอะแยะก็รีบแบ่งอรหันต์คนที้อรหันต์ไปวันนี้แจกอรหันต์ร้อยร้อยอรหันต์มาแล้วเอาโลกตลกไหมความรู้ตลกไหม มันแบ่งไม่ได้หรอกบุญคือการชำระกิเลสใครจะไปแบ่งการชำระกิเลสที่อาตมาชำระกิเลสได้แล้วเขาจะแบ่งให้ใครแบ่งว่าจะอาตมาแบ่งไม่ได้ใครแบ่งได้เขาเถอะชำระกิเลสให้ตัวเองได้แล้ว ก็ไปแบ่งอันนี้ทำลายไปแล้วเอาแบบเอาไปได้คุณไม่ต้องทำกันนั่งรับเอาไปแล้วกันไปขอจากพระอรหันต์หลายองค์ก็เต็มเองนะ ก็ได้อรหันต์จากองค์นั้นองค์นี้แบบได้เต็มแล้วได้เต็มแล้วก็ไม่ต้องทำเองเลย ก็ได้อรหันต์เต็มบังเลยเต็มกระบอกของเราเลยใช่ไหมโอ้อุตาห์นักจริงๆอ้าวต้องลงแพรบุญแพรบาปแพรกุศลกุศลต้องทำตามเอง สุขตาทุกตานังกรรมนังพลังวิปากโก ทำเป็นของของตนคุณทำเองทำทำกายวาจาตั้งใจทำในที่รับในที่แจ้งเป็นของตนใครไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไม่มีใครทำเราเป็นแบ่ใครไม่ได้ไอ้นี่เป็นเรื่องอุตริไม่ใช่อุตริบุสลมนะอุตริภาษาไทยเรื่องวิถานเรื่องอกที่เรื่องไม่ผู้ชาติบุสอน เขาเป็นแบ่งบุญแบ่งทงแบ่งสิศลเป็นอะไรแบบนี้แล้วมาแย่งกันเลยแย่งกันตมาว่านี่ส่วนนี้ส่วนนี้ ไอ้เวลาที่เราเรียกคือความที่เขาพูดท่านจำเป็นอนุโลมคนของมันพูดหรือพูดที่ไ่างนิสัยของคนมันยังติดยังติดอยู่ไปพูดก็ไม่รู้เรื่องตอบยกของไปกับเสียงที่มามาบอกว่าไอ้เปรตมาอะไเลยพระเจ้าเปรตที่กระสตัวโลกกระติดมีประเปรตมีโน่นนี้ก็เป็นมโนวิทยาอัตตาท่านก็นทำงานเราจะอธิบายมันก็ไม่รู้เรื่องเราอธิบายก็ไม่ใช่เวลาเราก็ทำแต่ก่อนให้จิตเป็นกุศลช่วยเขาไปเถอะ ก็ช่เป็นกุศลเพื่อที่จะให้กุศลมันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เท่านั้นมันไม่ใช่เป็นสัจศาสตร์หรือไม่เป็นปรมัตถ์เลยการแบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งกุศลอกุศลเนี่ยมันไม่เป็นปรมัตถ์ไม่เป็นสัจธรรมไม่เป็นอภิธรรมอะไรเลยมันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เออคุณทำดีมีใจเผื่อแผ่แม้แต่กุศลคุณยังแบ่งให้เขาได้เออดีแบ่งคุณงามความดีเขาได้ แม้แต่คุณงานความดีนี่คือกรรมกริยาที่คุณทำคุณทำคุณงามความดีนี้อีกแต่คนที่ไม่ทำคุณงามความดีนั้นเออเขาแบ่งเลยนะแต่คุณงามความดีเลยนะคุณไม่ได้ทำเลยในคุณงามความดีเนี่ย แต่คุณบอกเขาแบ่งจากคุณหน่อยคุณเอาต้นไม้ไปแบ่งให้เขาอะเขาไม่ได้ทำทำวันนี้คุณทำคุณงามความดีคุณทำจบมันก็เป็นของคุณเสียจใตัว แล้วคุณก็บอกว่าคุณนอนตอนนี้แล้วเป็นแบบนี้จะยังไงกุศลทีคุณามความดีบุญก็แบ่งไม่ได้กุศลก็แบ่งไม่ได้แบ่งกรรมแบ่งไม่ได้บอกให้ทำได้การดูการกระทำให้กระทำเป็นของคนนั้นทำเบาทำหยากทำหนักทำแรงทำเ็กทำทัทำทำแล้วก็จบที่ของคนมีตัวใจหมดกรรมสักกะมันทำมาสุกกะต่อ ไปของคนนะยิ่งคุณไปถูกคนรอมาอุตริไปแบ่งให้ส่วนกุศลให้เขาที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้ซ้ำก็ไปแบ่งให้เขาที่เขามีชีวิตอยู่เวนเวนเวนเวนเดนคุณก็ทำเมื่อยเปล่าเมื่อยเปล่าด้วยความหลงผิดอย่าอุตริเลยไม่ใช่อุตริมันก็จะทำอะไรเลย ันเป็นเรื่องสุดปฏิแค่แค่ภาษาไทยแต่เราวิพากษ์ทำนอกรีดนะอ้าวตกลงคุณจะอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่นะเป็นอะไรต่อไปนั้นนั้นโอ้ สามสิบแล้วตายแต่ตายอีกสี่พันข้ออ่านรวดๆเลยก็แล้วกันตอบได้และตอบสั้นที่สุดตอบไม่ได้ผ่านตอบได้เร็วกว่าตอบนีเด็กนักเรียนบางคนไม่เข้าใจว่า ทำไมคนเราต้องทำบุญ เพิ่มด้วยเด็กทำอะไรต้องทำบุญเพิ่มด้วยบุญไม่ก็เพิ่มสำหรับต้องทำสำหรับกิเลสทำจนกระทั่งมันหมดกิเลสมันไม่จะมีบุญจิตมันจบนะต้องทำถ้าไม่ทำคุณก็มีนรกในตลอดเวลาเพราะกิเลสมันพาลงนรกจะต้องให้สั่งตรงนี้ท่านฟารู้บอกว่าพ่อท่านบางคนที่ไม่ตกนรกคือพระอรหันต์ ขอให้พ่อท่านสยายตรงจุดนี้ไม่ติดนี้่วนดาเศรษฐามาตาเอาก็จนเกินมานิดนึงจ้าอราพันไม่ตกนรกส่วนโซดาเศรษฐามารานั้นยังมีนรกส่วนตัวยังไม่บริบูรณ์ยังเป็นสัตว์อยู่นาคาเขามีนรกเบาเบาแต่แค่สัตว์อยู่ในภพภูมิที่มันสูงแล้วมันไม่เกี่ยวกับทางูจมูกลิ้นกายแล้วจึงไม่เป็นนรกหนัก สติภิทายังมีนรกตาหูจมูกดิ้นตายอยู่ตายไปแล้วไม่มีตาหูจมูกดิ้นกายจึงดิ้นดิ้นเพราะมันมีตาหูจมูกดิ้นกายนั่นแหละนรกมันก็เลยต้างจิตตัวเองดิ้นเพราะมันไม่รู้หรอกมันอวิชามันก็ดิ้นแต่มันไม่มีตาหูจมูกดิ้นกายยิ่งโซดาบันก็ยิ่งมีมาก ยิ่งบุตรชนแล้วเต็มกระบุงเลย ไม่รู้จิตกระบุงนะครับต่อไปนี้ก็แล้วกันจากบางบัวทอง นายกที่เป็นทหารคนนี้ว่าทำานเป็นคนดีหรือไม่ครับ ออกเป็นคนดีสนับสนุนเธอเอาแค่นี้ก่อน ตอนนี้อธิาหรือมันเป็นคนดีและต้องตั้งใจทำต้องสนับสนุนต้องให้กำลังใจนะคนเรามีดีและไม่ดีในตัวแน่นอนแต่ตอนนี้ท่านกำลังจะทำดีให้ฉันทำไปเถอะมีข้อผิดพลาดไหมพระอรหันต์ก็ทำผิดพลาดได้ดูวกรรมกิริยาเนี่ยพระอรหันต์ก็ทำผิดได้เพราะฉะนั้นก็จะมาว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ใช่อรหันต์นะ มันก็มีบ้างแต่ตอนนี้ทำดีตั้งใจทำดีในสถานนี้ต้องสนับสนุนใครไม่สนับสนุนโงต่อไปสุดท้ายขันไยเย็นบอกว่าพอปฏิบัติธรรมกิเลสมันเยอะเป็นเป็นร่องค่ะตามจำระยิ่งจำระล้างตัวเก่าตัวใหม่มาอีก ดีจำระตัวเก่าให้ได้ไปเรื่อยตัวใหม่มาอีกจำระไปอีกจำระไมอีกชำรอีกจนให้หมด เออมันก็ลดไปตัวตัวตัวตัวตัวไปก็ดีมากดีมากดีมากดีมากขอให้ลดไปเรื่อยๆจนหมดเถิดเจริญธรรมทุกคนจบ they're going to be put on top.